October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Then its casing opened. The springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way a ball with four antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. Humanity had entered the space age. sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Idag har vi den eh, 12 september och vi är inne på vår sista dag på visit här i Rom hos eh, Simon Schack. Och det är som vanligt då jag och så har vi Patrik. och Simon Chuck. Och eh, vi har i tidigare avsnitt behandlat månlandningar, ISS eh, och bemannade rymdfärder. Men nu tänkte vi gå vidare liksom i det övriga som NASA eh, sägs hålla på med i rymden då. Och eh, då har ju sedan eh, September Clues eh, forskat kring det här också. Eh, och eh, jag kan ju då inleda med fråga dig Simon, vad var det som gjorde att att fortsätta undersöka satelliter efter du hade konstaterat att eh, ISS var, var en bluff. Eh, för vi har ju ändå så här eh, radiokommunikation och tv-satelliter och det... Ja, ja. ja, just det. Nej, det var liksom bara en logisk eh, tankegång. Alltså att försöka se då, eftersom ISS är ju en satellit kan man säga. Mm. Eh, så men vi började väldigt, väldigt sakta och försiktigt med våran uh, satellite-tråd mm. på våran forum. Det heter liksom Satellites uh, Musings bara. Vi, låt oss tänka på, vad, kan, är det möjligt att, att, att satelliter mm. kan också vara kanske en bluff? Mm. Men det, på början så var det ju bara vi fick först eh, få bort liksom, eh, försöka förstå då vad är det de säger om satellit och vad gör de? De gör då, för, första tanken är ju GPS och sådana saker och eh, nyttiga saker som vi, eh, de, de har talat om alltid att de, de har ju då någon nytta, ska de, de ska ju vara nyttiga de här satelliterna. Mm. Men eh, så det blev eh, mycket intresse i alla fall på forumen och det kom vissa Uh, människor som verkar vara lärda i, i telecommunications och sånt som faktiskt började undra dem också. Mm. Och liksom, jag var lite försiktig. Jag ville liksom inte bara säga eh, att de inte kan <laughs> finnas. <laughs> Men det kom några väldigt bra medhjälpare mm. på forumen som förklarade till exempel att Skywave har ju liksom Skywave som är, man kan ju bara gå och titta på Wikipedia mm. på Skywave. Ja. Och det är bara det att man sänder en signal upp i ionosfär. Mm. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ionosfären. Ionosfären. Ja. Och den studsar och går runt jorden om man vill. Vad menar jag? Jag Marconi och sådana människor som gjorde radio fungerade i 20-talet. Det fanns inga satelliter i 20-talet. Och det var ju människor, det var inte amatörer som hade varandra stora sådana här maskiner. Ham radio heter det. Mm. De pratade från Italien till Australien. Jag har hört människor i Italien som hade liksom farfar som gjorde det. Mm. Och de, det har liksom aldrig varit en direkt behov av att ha en satellit för att studsa liksom radiosignaler runt jorden. Så det är den första saken och eh, sen så, så blev det ju så att eh, Ja, vi, vi tittade ju då också på till exempel, det finns nu många satellit-tv. Mm. Det finns nya sådana här uh, companies som säljer också. Du kan, du kan köpa en liten antenn och så, ska, och så säger de utan var, var, var du ska rikta den. Mm. Du ska alltid vara söder mot söder. För att de säger då att de har de här satelliterna eh, och de åker runt ekvatorn. Ja, geostationära. Geostationary. Ja. De, de ska då ligga rätt över ekvatorn och stilla 36 000 mm. kilometer höjd. Mm. Och därför så, om man bor i nordliga delen av eh, Europa så ska man rikta det söder. Mm. Lite, lite uppåt sådär. Då var det bland annat en, eh, en eh, medhjälpare i våran forum som sa att jag har forskat att den här riktningen som de antennerna skulle riktas var Eh, om, du, om du så var i England eller i Tyskland eller i Frankrike så var riktningen alltid mot en punkt. Mm. Enligt honom så är det då så, it converged. Den punkten converged ner till Afrika någonstans till Algeriet. Mm. Och då tittade jag upp i Algeriet om det fanns till exempel några eh, antenner där på marken va. Mm. Ja, det fanns en, det finns en stor uh, installation där med många, många antenner som eh, Amerika då hade finansierat många år sedan. Mm. Då kan man tänka sig att, att den riktningen av alla de här antennerna studsar då på, på geosfären och mm. går ner till Afrika. Och så blir den sänd som tv-signal tillbaka liksom. Mm. Och då, då, då, kan de då justifiera. De säger ja, det är en satellit som gör detta men istället är det bara en, en skywave-signal. Mm. Sen är det många andra saker också. Men med tiden så börjar vi titta på de här eh, raketerna som, eh, som ska sända upp satelliter. Mm. Och, men först satelliterna som vi ser, <laughs> bilder av satelliter som vi ser, de bygger i de, i de här eh, platserna med, med, med män i vita dresser och sånt. Och mm. Satelliterna har ju sån folie runt omkring och det ska, ska vara bra för att täcka dem mot värmen och sånt. De ser ganska roliga ut satelliterna. Alla, alla annorlunda och konstiga eh, shapes och sånt. Mm. Ja, så, så de, de raketerna nu, nu är ju eh, till exempel Elon Musk med, med sin eh, eh, SpaceX-industri. Mm. mm. Som har tagit över nästan en, en, hel, en hel stor del av, av satellitindustrin. Och då ser vi då på hans eh, raketer då som, som startade. De ser precis ut som de gamla NASA-bilderna. De startar sakta. Mm. Och eh, det nya liksom, eh, det nya spexet de håller på med. Det är att eh, några sekunder före de här startar Mm. Så har de nästan alltid, jag menar väldigt ofta så har de så ser man en fluga framför eh, objektivet. Som precis före, det kommer en fluga eller det kommer en gräshoppa ja. framför objektivet. Ja, men det, det, det hörs helt idiotiskt ut men det, det, det är så. Alltså, vi, vi, har liksom sju eller åtta tillfällen. Det finns en mygga eller en, en gräshoppa och det ser jättestor ut. Va? Det, är skrämmande. Mm. Det är en skrämmande bild för den ska då hoppa rakt, precis framför objektivet några sekunder före verkligheten startar. Mm. Först och främst är det, är det omöjligt, menar jag, eh, alltså eh, optiskt, att, att, man kan se detaljerna av en eh, insekt mm. som kommer framför objektivet. Det är liksom fotografiskt omöjligt. Men det, det gör de då. Och det ska vara då en, en, en insekt. Ja, eller, eller annars är det fåglar bara. Eller fladdermus. Det var en fladdermus en gång. Mm. Som då kom framför objektivet. <laughs> och det händer så ofta. Och det händer precis några sekunder före de bläcket startar. Mm. Okej, okay, det är kanske bara kanske en anekdot det här. Men jag menar, om, om det händer så ofta så måste det vara någon som, som har det roligt med, med de här bilderna. Mm. Så startar de då lika sakta som alla NASA-raketer <laughs> alltid startar va. I cykelfart kallar jag det. Mm. att jag, man, man kan ju mäta det. Vi kan ju se, man kan ju ta några referenser och se så man ser hur, hur, hur fort åker raketen de första 200 meterna. Mm. Ja, de åker ungefär 25 km i timmen. Ja. Det måste ju synas den här amerikanska flaggan och <laughs> USA. ja, man, man måste kunna se den en stund. Ja. Så de fortsätter med detsamma. Och, och detta är ju inte Apollo längre, det är inte Space Shuttle. Men det är satelliterna som vi ska då betala för, för att det är ju ganska dyrt och, jag menar, det är en stor business för att om du, let's say, du vill sätta upp en TV, då måste du betala din, din egen satellit liksom. Du betalar liksom uh, rent, uh, de här servicerna. Så, <clears throat> så det är en stor business såklart. Uh, vi har kommit fram nu att, nu, vi har till slut kommit fram till att satelliterna kan inte uh, existera bara. Mm. Men det, det är ju för att vi också, <laughs> efter flera år så kom vi fram till en, en annan slutsats, det är att man kan inte sända upp en raket utanför atmosfären. Men det kanske vi kan komma till. Ja, vi kan komma till det lite senare. Ja. Ja, under mitt eh, sökande i den fasen så fastnade jag för att eh, om man gjorde en eh, bland annat Google bildsökning på Earth from Space eller på Satellites så det enda man får upp då det, det är bilder på eller datagenererade bilder. Jag liksom sökte efter ljus och lykta så var mm. finns de riktiga bilderna men alla var uppenbart manipulerade så det var en stor grej för mig då. Och sen när jag fortsatte söka så var det tyvärr många av de som lägger upp eh, kritik mot satelliter, de liksom har sina egenheter och liksom eh, går åt ena eller andra hållet. Eh. Mm. I övrigt så att de kanske inte ger ett så trovärdigt intryck. Det är det jag har fått höra när jag har försökt berätta teorin om, om, satelliter. Att, mm. att de inte skulle finnas då. Mm. mm. Men om jag kan bara fortsätta lite. Mm. så, alltså, en annan sak som människor tänker med samma på. ja, men what about Google-bilder va? Från, mm. från, från, rymden som de säger de gör med satelliter. Mm. Ja, vad med det. Jag menar, eh, har det någonstans att man, man brukar en satellit för att fotografera världen? Du vet, man kan ju se då, nu, har vi, nu kan vi ju bara gå på Google och Maps, mm. Google Maps och se alla hus och sånt i alla städer och sånt. Det är mm. väldigt detaljerat. Existerar det eh, fotografiska objektiv som kan eh, göra klara bilder eh, från 10 000 kilometers avstånd? Det gör ju inte det. Nej. Det, det gör inte det. Så det är mycket mer troligt att de bilderna är tagna med flyg. Mm. Va? Bara vanliga flygplan. Precis som de brukar bilar och fotografera eh, din, eh, mm. din neighborhood. Vad heter det på svenska? Alltså. Mm. ja, grannskap. Grannskap, ja menar, du, du, kan ju också, du har ju Google eh, Road Maps, alltså mm. Eh, ja, den som man man, man kan ju, det är som om du åker runt med bilen, ja. sant? Och, ja. och, så ser du alla husen och sådär. Det gör de med bilar, sant? Det gör de inte med satelliter i alla fall. Nej, det är... Så de, men de uppifrån varför skulle de göra det med satelliter på jättelånga avstånd? Det finns inga objektiv som kan göra klara bilder. Ju längre du går, går bort från en, en subjekt så blir det bara grumsiga, grumsiga bilder. Mm. Ja, finns... nej, sen, jag har också tänkt på det där och du har ju liksom då om du, om du ska göra det med satelliter så har du liksom hela atmosfären då som... Ja, just det. Som gör saker och ting suddigare och det Ja, det, det, det finns ju ingen anledning egentligen. Du kan ju flyga ett plan på olika, på väldigt låg nivå så att du får detaljerade foton. Sen så när du zoomar ut på den här Google så har du ett flyg som har flugit på lite högre höjd och tar kort därifrån och så ja. bygger man ihop det till en ja. bild. Och sen så när du zoomar ut eh, över där plan då inte kan flyga så byter man till CGI någon gång där och så går... Mm. Eh, så skulle man kunna tänka sig att det... Ja, men ja tekniskt så skulle det inte vara några problem att göra det på det sättet. Det kan man ju bara se när man när man flyger själv någon gång och tittar ut liksom att det är, ja, hade man sätter ett kort här så blir det bra bild. Mm. Det blir bra bild, men ja. om du flyger eh, hundra gånger högre, tror du ja. du ser lika bra husen nej, här? Nej, det tror jag inte. <laughs> det, men, det vet man ju också om man flyger liksom eh, högt ovan molnen Också om man gör en långflygning liksom att även om man är över land så ser man ju oftast ingenting liksom. Man kan se på suddiga konturer av en kontinent. Men det blir väldigt suddigt för att jag menar luften tar ju bort eh, väldigt mycket av skärpan. liksom. Ja, men sen så är det liksom optiskt sett va. Mm. Om, ja. du tänker på, om du tänker på paparazzi, de som går och... Ja, va, ska, ja just det. De har jättelånga objektiv, eh, mm. tusen millimeter och någonting sånt. Jag har också brukat såna, mm. jag, jag har faktiskt varit på så bra. Du har också varit paparazzi alltså? Det... Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men <laughs> jag, jag, jag, jag, jobbade med en eh, fotograf i Formel 1. Han är eh, Keith Sutton. Ja. Keith Sutton är en av de bästa fotograferna nu mm. idag. Och han, jag blev vän med honom och han gav mig hans stora Nikon-kamera eh, med jättelånga objektiv. Mm. Men det var ju jättesvårt liksom, först och främst att få mm, Ja, bilderna blev alltid värre med de långa mm. objektiven. Det var, det var ju bara bra för att det var som en teleskop. Det kom ju, ja. kunde stå längre bort. Ja, men bilderna blev dåligare. Men det var inte så att man all, alltid brukade det för att det blev dåligare. Det är alltid, just precis. Grainy, grainy. Ja. Va? Det är alltid bättre att vara närmare och objektivet om man kan. Så att det finns ju ingen anledning att ta kort på någonting jättelångt ifrån som man har möjlighet precis, att vara mycket precis. närmare. Nej. Precis, det är alltid bättre att vara närmare. Mm. mm. Så varför skulle de bruka sitt register för att göra bilderna av Google? Mm. Så det är en annan synpunkt, inte sant? Mm. Precis. Så eh, det blev liksom flera och flera saker som vi undrade på. Men just det med telekommunikationer, det är ju det att uh, eh, Skyway fungerar. Det är jättebra och, och ja men då säger de nej inte i sådana höga frekvenser, det skulle inte då fungera men uh, ja, det tekniska saker kanske är svåra att prata om just nu. Men, men det är flera människor som nu det, det tog en, bra, flera år. Mm. Det tog flera år före liksom vi själva, alltså vi som leder forumen var liksom skeptiska. Eh, kan vi verkligen säga att satelliter inte finns? Jag menar, men det, det blev klart till slut. Mm. Klart. Och det som vi, om de prickarna som man ser röra på sig i himlen. Mm. De såg jag när jag var jätteliten. De mm. såg jag i Norge när jag var på sommaren. Det är, det är near earth asteroids. Mm. Det är bara asteroider och ibland så är det meteorer som kommer in och brinner upp. Men det, det, det finns jättemånga, det finns hundratusenvis av near earth asteroids. Och de kan man se röra sig i rymden mm. på natten. Mm. då ser det ut som en satellit. Ja. Men det var ju jättepraktiskt för eh, amerikanerna att säga ja det, den där, det, det, den, är våran. Den har vi sänt upp. Mm. Men det är bara en asteroid. Ja, eh, jag kommer ihåg när eh, ni intervjuades av eh, Aberratto Patrick så berättade han om Sputnik att den inte var mycket större än en fotboll. Nej. Och så skulle den varit på en höjd av eh, ja. Den var, ja nu kommer jag inte ihåg vilken höjd, men det var en liten, liten sak. En liten, ja. Med tre antenner. Med tre antenner. Och många amerikaner är svär att de såg den åka förbi. Ja, exakt, ja, exakt. Och den skulle synas då så att solen lyste på den. Så att om ja. du har en liten fotboll eh, jätte, jätte, jätte långt bort då mm. och lyser på den med en stark lampa så ska man kunna se det då. Ja. Nej, det känns inte så rimligt. Men Sputnik måste vi eh, nämna ja. en, gång till. Vi, vi nämnde det förut, men mm. Sputnik är ju då den första satelliten, inte sant? Mm. Som ryssarna hade klarat sig att sända upp. Och den skulle göra då en beep, beep, beep, beep, beep som de sände på TV. De, de hade det <laughs> soundtrack också. Ja. På amerikanska TV. Och det skulle vara väldigt eh, anguishing. Det skulle, man skulle vara skrämd för den här satelliten. För att de menade att om ryssarna då kanske kunde sätta en atombomb på satelliten och sända den ner på vilken plats som helst. Mm. Så det var en fearmongering eh, sak med satelliten. Det var inte liksom mm. bara en, eh, åh vad underbart, vi klarar oss. Det var någonting för att skrämma människor mm. också. Mm. Åh oh, herregud, kan de sända upp saker som bara flyger över oss? Och så blev det då att Amerika skulle göra detsamma och klarade det inte på mm. första om, eh, försöken. Och det blev liksom där Space Race startade. Ja. Space Race startade med satelliter. Mm. Ja. Intressant. Detta var ju före Apollo och månlandningen. Ja. Så satelliter var den första idén liksom att sända någonting upp i himlen och så skulle vi då ja, titta på dem. Mm. Ehm. Och Jules Verne har ju skrivit en del om det i sina böcker från 1850-talet. Du har ju lite anekdoter därifrån de böckerna också. Ja. <laughs> Jules Verne, han i 1800-talet 1800 så skrev han ju den här, eh, eh ja, vad heter det? Eh, eh, from Earth to the Moon. From Earth to the Moon, ja. Resan till månen, ja. Ja, ja resan till månen, ja. Mm. I den boken så skriver han till exempel hur fort, alltså escape velocity ska vara, hur fort man ska sända en objekt mm. upp i rymden. Hur fort den ska åka för att kunna då gå ut av gravity och fortsätta helt utan bränsle och bara åka runt jorden. Det skulle vara då 12,000 yards. Uh, uh, 12,000 yards uh, uh, uh, uh, per second per, per second, ja, per second. Mm. Ja. 12,000 yards per second. Ja, det var, det sa Jules Verne i den boken, 50 år mm. före Tjolkovskij, som är the father of rocketry. Han, äntligen, han vetenskapsmannen då som vi har hört om. Han sa att det skulle vara då, han kom fram till den siffran men det var, det menas att han var den första vetenskapsmannen som kom fram. Och den siffran är 11 kilometer per sekund. Om du bara gör en conversion så är det exakt 12 000 yards per sekund. <laughs> så att då hade Jules Verne helt sådär, han här science fiction, franska science fiction eh, skribenter, eh, bara kommit, vilken slump va? Han, ja. hade redan kommit fram till den eh, farten. Ja, då... Escape velocity. Då... 50 år före Tsiolkovsky. Mm. Men jag menar, det är, allt detta med space race och sånt, det, det, de som har först, det var ju science fiction writers som mm. gjorde det. Arthur C. Clarke och Jules Verne och de här mycket kända... Precis, det var ju Arthur C. Clarke som sägs ha uppfunnit den geostationära satelliten. Exakt, mm -hmm. ja. Och Precis. Det, det här med geostationär då, då säger de ju då att det är att när, när Eh, satelliten är så långt bort från jordens eh, gravitation då att den kan ha en bana som är densamma som jordens rotation så då kan den alltid befinna sig på samma ställe då. Ja. Eh, I, i relation till jorden då. Ja, ja, det ska liksom vara eh, kanske en över Paris, en över Rom, en över ja. Italien och så eh, går den precis samma fart som jorden snurrar då. Mm. Eh, geostationary. För de som inte eh, vet Ja, jag, jag brukar tänka på så här att eh, hur... Eh, den sägs ju då få energi av sina solceller men då ska du ju sända en signal som är stark nog och som täcker en, en, ett helt land eller en hel kontinent mm. där alla ska då kunna ta emot den här signalen med hjälp av sin paraboldisk mm. och få så här kristallklara satellitbilder mm. liksom mm. Man vet ju bara när man sitter på ett taskigt wifi eller en taskig täckning på sin eh, GPS eller sin eh, ja. vanliga telefon. Mm. Så är det ju väldigt känsligt. Och de, de eh, antennerna, eh, när man åker förbi dem så finns det ju jättestora så här skåp med som matar dem med ström och så så att de kan sända ut sina signaler. Så det liksom tänkte jag att eh, hur får de egentligen då sin energi? Eh, mm. man, eh, mm. Eh, och hur får de att hålla sig i en punkt stilla liksom? Mm. De måste då, hur kan de göra liksom? De måste då sända upp den i, i stor fart. Sen måste de bromsa ner och, och, och stanna på en viss plats. Mm. Hur gör man det liksom? Jag mm. menar, är det något, någon som kan förklara det? Är det tekniskt möjligt? Mm. Uh, andra satelliter ska då inte vara stationary men åka runt och liksom kanske från Nordpolen till Sydpolen men en sån circumpolar satellites. Ett till exempel som ESA, European Space Agency, säger att uh, den heter Kryosat. Eller den hette Kryosat, jag tror den har ramlat nu. Ja. <laughs> de ramlade ju till slut. Ja, den ramlade ja. lite. Ehm, de sa att jo, vi har den satelliten för att vi mäter uh, hur tjock isen är i Nordpolen och Sydpolen för att, ja, för global warming, för att se om Ja, hur fort den smälter då. Och vi sänder en liten beep, en radar från satelliten som gör beep och så mm. studsar mm. den på isen och det ger oss <laughs> hur tjock isen är. <laughs> ja, men, <laughs> hur fungerar det? Är isen någon slags, va? Kan man liksom, kan man mäta isen med en radarbip från en satellit? Ja. Jag har bara tänkt på, jag menar, imagine. Ja. Hur, hur, gör man det? Men ja. det, det var det som sades. Det var det, det som de sa att de gjorde. Mm. Så det är liksom, det, de har sådana otroliga, eh, ja de menar att de gör sådana saker. Sen är det det att de faller ner då ibland. Va? Och då säger de, ja vi vet inte var den faller men snart, i, i övermorgon så faller den andra ner. Vi vet inte om den faller i Madagaskar eller i, i, i, i Kanada. Och så sen så faller den i Australien. De liksom har ingen, men, men, men vadå? Eh, kunde de inte få ner Space Shuttle, eh, mm. rymdfärjan, alltid på samma plats. Ja. Va? Varför har de inte nu teknologi för att veta var satelliterna hamnar? Va? Eftersom de kan kontrollera dem så bra och styra dem och bromsa dem och sånt. Och så när de faller så vet de inte var de faller. Nej, det är lite lustigt. Så... Eh. Ja, jag tänker på det här också med GPS och sådär då. Jag menar, var någonstans helst man är på jorden så, ja sägs det ju då, men i alla fall så kan man ju med en mobiltelefon då idag få sin position och man kan åka omkring med en båt och, ja. och det är ju, sägs ju vara eh, GPS och satelliter då som, som gör detta åt oss. Ja, ja. men det fanns ju lårar för GPS. Ja. Lårar för, för båtorientation, eh, alltså båt, eh, heter det, positioning. Ja. Låren var en apparat som kostade lite och alla båtar hade det. Jag hade också en vän som var skipper och hade den på sin eh, segelbåt. Och låren blev bara stängt av i 2010 på order av eh, amerikanska myndigheterna för att de skulle ha GPS. Det skulle kosta lite mer men det skulle vara bättre. Men det är inte bättre. Det är många människor som säger att GPS, eh, samma som lådan var, den fungerade mm. sam, på samma sätt. Ibland har den också blackouts. Det finns platser som inte GPS fungerar. Och så alltså, satellittelefoner fungerar heller inte så bra. Det är telefoner som man kostar mycket. Mm. Men det är människor som du kan, ja, du kan läsa om människor som brukar de telefonerna. De, de är inte glada för det. De fungerar inte alltid. Nej. Varför skulle de inte fungera? Nej, inte om... om <laughs> hela världen var täckt så... Ja, satelliterna. Mm. Nej, och det blir ganska otäckt också tänker jag på. Eller ja, blir ganska, men det, jag menar, det här är ju... Men de säger då alltså att de har ett, ett fantastiskt nytt system för navigation då, som är baserat på saker och ting som flyger ovanför vårt huvud. Då är det ju lätt för någon i en båt att tänka sig att ja, men då kan jag lita jättemycket på det här systemet. Jag bara tänker på att inom Kustbevakningen i Sverige så finns det ett begrepp som heter GPS relaterade olyckor. Mm. Och det är då när människor inte stämmer av med omgivningen riktigt var de är och så visar den här GPSen lite fel då och då. Mm. Eftersom, ja, och det är ju ganska enkelt att förstå då om den är markbaserad. Ja, det, och i och för sig de kan ju studsa radiovågor på Mm. Eh, och sådär, jag vet inte hur det fungerar men, men eh, det är ju Ja, det är ju rätt otäckt alltså med de här. Mm. det påverkar ju. Men vad tror du att de eh, använder? För man kan ju använda de här för mobiltelefoner kan man ju använda triangulering för att fastställa en position men eh, ute på haven kanske är det lite svårare. Då så är det en kombination av de olika för att få lite olika exakthet beroende på var, om man befinner sig på sjön eller om man behöver mer. Triangulering fungerar jättelånga eh, distanser. Så du mm. kan bara, det finns eh, antenner på alla öar i Pacific och sånt. Ja, det behöver triangulera. Mm. Men det finns det finns antenner liksom nu överallt. Det har ju liksom förbättrats med tiden och sånt. De har jobbat på att få Skyway att fungera bättre. För att, eh, ja, många år sedan så var det inte så reliable. Och då, då var det ju en, eh, en struktur i Alaska och andra platser som hette HARP. Som många conspiracy theorists har snackat om va? Ja. ja. ja så en konspirations... <laughs> Ja. Ja, det var väldigt, eh, det var väldigt ballt att snacka om harp då va. Ja. Och den skulle vara fruktansvärd. Harp skulle vara den som gör uh, jordbävningar och sånt va, eller vad, vad som helst. Det var liksom open door för conspiracy theories. Men om du gick på harp-sidan, mm. officiella harp-sidan, före de stängde, för att nu är de stängt. Ja. Så, uh, så läste du sanningen, tror jag. Du läste precis. De, de sa sanningen. Vet du vad de sa? Nej. Denna, alla de här antennerna, harpantennerna, de sa att vi, detta är någonting som vi gör för att förbättra, för att studera och förbättra ionospheric eh, bounce, alltså skywave. Ja. För att om natten och om dagen kan det vara problem. Det, kan inte, är inte alls reliable. Så vi studerar det för, för, för, uh, eh, the, um, public and military use för att förbättra alltså propagation av Skyway. Så, så det kan vara en liknande anläggning som den i Algeriet som du hittade då? Eller? Ja, ja nej, Algeriet var, det var inga harpstationer i Algeriet. Det var, det var antennerna, alltså broadcastingantenner som... Nej, nej. Harp, harp var inte bara i Alaska. De hade flera harpstationer. Mm. Och, och som som var liksom ett, eh, en studie, en riktig studie för att de, de, ville ha hundratals televisioner och kommunikationer så de skulle ju då, det var ju viktigt mm. att få det till att fungera och sen kunde de säga, ja det är våra satelliter som gör det. Mm. Så här var någonting <laughs> skumt men inte det, inte det som eh, menar, konspirationsteorister tänkte. Nej, nej, nej. <laughs> Jag, jag, jag kommer att tänka på en annan eh, sak som eh, konspirationsteoretiker tycker väldigt mycket om att tala om. Och det är ju sådana här chemtrails. Ja. Och då vet jag att du har en eh, ja, teori, hypotes kring det. Just vad det gäller eh, sån här eh, skywave. Ja, det är en liten svag teori som jag har liksom bara eftersom alla, många frågar liksom, vad tycker du om chemtrails? 3 Så jag liksom har inte en stark mening om det. Men det kan ju vara då eftersom det är aluminium och barium som de eh, förmodligen lägger ut i luften mm. så är aluminium och barium jättebra conductors ja. för, för electromagnetic waves. Så det, då har jag läst om att det finns platser till exempel där det finns dålig conductivity och då kanske går de platser till exempel runt flygplatser eller runt där de absolut måste ha en bra kommunikation. Då kanske de gör lite chemtrailing. De lägger ut de här pulverna, mm. barium och aluminium för att det ska det bara studsar eh, bättre då. Men istället för att åka långt upp i ionosfären så studsar det kanske på chemtrails. Men det, det är spekulation. Ja, ja. Det, det, är, det är inte, ja, det är inte den är, på. Den är så god som någon annan. Ja, ja. ja. <laughs> Jag har ingen bättre teori. ja. ja. Um, och sen med satelliter där så är det ju um, om man tänker sig eh, jorden då så säger de sig ha, eh, jag vet inte hur många tusen satelliter det ska vara i omloppsbana ja. och hur, hur de ja. då säger att de inte ska interagera med varandra. Och... Nej men de säger ju att de kraschar ibland eller i alla fall det finns typ miljoner av debris som mm. flyger runt. Ja. ja. Och det finns också en, en, en, en, en seriös vetenskapsman som säger ja, det har något namn, det ska kanske hända. Men de är rädda att det händer då en kollaps, att det blir liksom en till slut så går de i alla, alla vägar och alla satelliter kommer att bli förstörda. Mm. Och det ska då vara, ja de säger ju det, NASA och sånt och de, de myndigheterna. Att det är fullt, fullt, fullt med hybrid som flyger runt. Massa mm. saker som är i rymden. Ja men hur kan då de här satelliterna som ska fungera aldrig, ja men vi hör inte så mycket om att de, de får någon hybrid och exploderar. Det, <laughs> okay, så, rymden är så stor. <laughs> Så att det kan, mm. Den är så stor att... Nej, men vadå då? Om du, om du går och tittar på officiella uh, eh, sådana här uh, animations som de gör. De gör ju bara... Uh, de gör ju bara CGI. De gör ja. computer graphics av det. Men de, de lägger in då eh, <laughs> en enorm mängd av det debris. Med, och sätter emellan och sånt. hur ska det gå till liksom? att, hur ska vi ha satelliter då om det är så mycket det blir redan? Mm. Och det, det är bara sådana absurda saker som man, man, man får ju bara man börjar skaka på huvudet. Ja, och så de relativa hastigheterna som måste bli då. om det ska vara en eh, man måste ha 11,2 km per sekund för att komma ut i omloppsbanan så är det, det är ju 37 000 km i timmen och liksom eh, du gjorde en bra liknelse innan i morse när vi pratade med den här Porschen att körde ni 50 km i timmen så är det liksom eh, en viss rörelseenergi men ökar hastigheten till 100 km i timmen mm. så det blir fyra gånger rörelseenergin trots att hastigheten du, du, bara Du måste rublar. ha fyra gånger energi för ja. att åka dubbelt så fort ja, liksom. Så, ja. så att ett objekt då, som kommer upp ja. i 37 000 km i timmen måste ju ha en otrolig rörelseenergi. Ja. Och, att, eh... Alltså luften det är som en vägg när du åker fortare va? Det är som en vägg. Mm. Ja. Det är en vägg för att det är det vi puttar på när vi har, om du ser det andra hållet. Mm. Om <laughs> den luften slutar så har du ingen vägg du kan putta på. Så det, det, det ska vi, det är enkelt, men intuitivt prov att det går inte att sända helt längre än ungefär 100 kilometer höjd. Efter 100 kilometer ungefär. Carmen Line. Mm. Mm. Det, det sägs, men jag tror det, jag tror det stämmer. Jag menar, det stämmer att det finns liksom inga luftmolekyler i en viss höjd. Mm. Men och, och, och, längre och längre upp så finns det mindre och mindre luft. Och, och, och hur, hur åker en raket vidare? Ja? Det är som en delfin som har fyllt upp vattnet. Den fortsätter inte att gå, upp, upp i, i luften. Ja, det är som en raket som kommer upp. När luften slutar så går den ner, tillbaka igen. Mm. Annars ah, så, eh, ja men då kan jag, kunde jag lika gott säga, ja men graviditeten finns inte. Du, du, tror du på graviditeten eller tror du inte på graviditeten? Eh, en, en, en raket, eller en, till exempel en rymdfärja, den väger då 100 000 kilo. Ja. Hur ska den fortsätta att ja, trycka sig upp, längre upp från jorden när det inte finns någonting att trycka på? Nej, precis. Det är en viktig poäng det att uh de eh, farkoster vi har här nere på jorden och som går i luften. De använder sig av mediet för att skjuta fram sig själva. Eh, och så puttar in bränsle för att köra runt antingen propeller eller turbiner eh, eller, jetmotorer och så. Men det är ja. alltid eh, principen att, att det är luft som skickas bakåt. Ja. Och, ja. Men, man, men det man säger då kring alltså den här officiella förklaringen på, på raketer och att de fungerar alldeles utmärkt i, i vakuum som NASA hävdar då. Det är ju då att de fungerar en, enligt Newtons eh, tredje lag om rörelse då. Att de avger massa. Och då eh, ja, då funkar det helt enkelt då. Men det där är ju så, så väldigt märkligt att, att dra in Newtons tredje lag om rörelse i det här. För att Alltså, dels så räcker ju inte massan. Men om du har en stor tung raket så då måste du ha ju väldigt mycket massa då som far iväg från raketen. Du får en rekyl då, en motreaktion va. Mm. Och sen är det också så att för, för jag menar en, en raket, principen för raketbränsle det är ju som en explosion va. Du har ett, ett, ett fast bränsle då. Ett fast ämne som övergår till gas. Och då blir det en kraftig expansion. Mm. Men då måste ju ha den här expansionen, den här gasen, den måste ju ha någonting att reagera mot för att Newton ska komma in i bilden. Mm. Det vill säga att om du har en, en, en kanon eh, i ett vakuum eller som svävar omkring upp i rymden med, med en kanonkula i och en, en liksom krutladdning då eller någon mm. raketbränsle eller vad du vill. Någonting som ger en kraftig gasexpansion. Ja visst, då kan du få den här effekten att kanonkulan flyger iväg åt det hållet och, och, och kanonröret eller raketen och flyger iväg åt andra. Men om du tar bort den här kulan och bränner av din krutladdning i, i, i vakuum, då kommer det inte att hända någonting. För att då kommer bara den här gasen att kunna expandera hur, hur lätt och fint den vill i vakuumet. Så att du får, du, den här motreaktionen uppstår ju aldrig. Och det här är ju alltså det är faktiskt eh, gymnasiefysik kan man säga. Mm. Men det är, mm. det är liksom, man, det här är ju ingenting som tas upp i skolorna att, att liksom raketer att de arbetar ju enligt gaslagarna. Det finns mm. ju den här lagen om, om ehm, fri expansion av gaser och det klurar man ju ut väldigt väl ehm, början av 1900-talet och så här det funkar och hur man kan räkna på det och så där. Och det var lite roligt i sammanhanget när jag, när jag grävde i det här med, med raketer och vakuum. Jag hittade en vad var det, New York Times-ledare tror jag från 1920 där det var då en, en, en editor eller redaktör som, som skojade och drev med en, en, någon professor från Smithsonian Institute som hävdade att man skulle kunna skicka upp raketer mm. i rymden då. Ja. För att ja, när du kommer upp till när luften blir tillräckligt tunn va, då, mm. då är det enligt eh, grundskolefysik <laughs> så att då funkar liksom inte raketen längre. Så att mm. det här var liksom ingen bra idé. Mm. Men, men eh, ja. Ja, alltså, men sen fick ju då New York Times uh, senare så fick de ut en uh, vad heter det? En dementi då en ja. Dementi. Ja just det. Jo det kom ju på 60-talet i samband med månlandningarna då. Ja just det. Då bad de ursäkt för detta. Bad de ursäkt att ja. de hade sagt någonting vettigt. Ja. ja. <laughs> ja men det är Ibland så säger New York Times vettiga saker. Ja. Men det var det 20-talet. Ja. Det är så illa är det tyvärr i världen liksom att det var ungefär 100 år sedan som Mm. Som det stod något vettigt i tidningarna, tyvärr. Mm. Men där eh, har jag också eh, tagit de här argumenten. Du har fått höra att eh, ja, men jag har ju sett ett Youtube-klipp på en eh, kille som har ett eh, plaströr och så tömmer han den Mm. Eh, på luft. Han suger ut all luft och så säger jag, titta nu, nu är det vakuum här och så tänder jag en raket där och den rör sig i, i mm. tuben. Hur, ja. hur förklarar ni detta då? Ja, men det är eh, ögonblicket som den här eh, raketen ligger i tuben och startar, då är det ju ingen vakuum längre. Först och främst. Nej. Sen så är det ju en liten tub. Men då, om det är en tub som har en, en vägg så så puttar du den på, på väggen. Det är inte som vakuum. Det är vacuum och space är liksom infinity. Mm. Eller någonting helt annat. Ja, men vakuumet... Eh, så vi kan inte göra experiment som är verkligen eh, vetenskapliga här på jorden. Kan... jo, där håller jag inte med dig Simon. Vi skulle kunna helt... göra experiment på jorden eh, Aha. som väldigt tydligt visar att raketen inte fungerar okay. i raken. Okay. Men de experimenten som är gjorda, ja. de är ju verkligen riggade så att, att de visar ju inte mm. än, än eh, hur en raket skulle bete sig i ett uh, unrestricted vacuum, ett, ett stort vakuum. Va? Ja, mm. har de här små, små kamrarna och rören. Va? Mm. Och då blir det ju så som du säger att oh, med en gång när raketen börjar skicka, göra sin gasexpansion. Mm. Då, va? När, när det fasta ämnet övergår till gasform. Va? då försvinner ju det här vakuumet. Mm. Då, då, fylls ju det på av gasmolekyler och sen så har ju raketen någonting att Precis. reagera mot då, och då, då, då fungerar det. Men om, ja, vi sitter ju i ett ganska stort rum nu. Om man skulle kunna tänka sig att göra om det här till en vakuumkammare då, vilket ju är ganska besvärligt och kostsamt. Det kräver mycket resurser för att kunna ja, göra en stor ja. vakuumkammare. Men skulle man göra det och hänga en liten raket här i ett snöre mm. i mitten. Mm. Då är jag tämligen övertygad om att den skulle inte röra sig överhuvudtaget. Mm. För att den, den, då, då är det tillräckligt långt till väggarna. Den har ingenting att reagera mot. Mm. mm. Så att man skulle kunna visa att, eh, men, men det där är lite intressant för jag har ju tittat på det där också. Man, man hittar ju liksom inga eh, vettiga genomförda experiment eh, Nej. kring det här på Youtube. Och däremot hittar man massvis av de här eh, dåligt genomförda experimenten med för små kammare och, mm. och, och, och, så vidare. Då. Jo, de, de som har den eh, ekonomiska möjligheten att göra de här experimenten är väl <laughs> de som lurar oss från första början. Så att de har ju mm. egentligen inget intresse av att visa oss eh, nej, nej. Ehm, resultatet av sina experiment och om de gör dem på riktigt. Mm. Eh, då. Ja, en, en, en australianare har gjort ett litet trevligt experiment hemma. Alltså, på, på sitt skrivbord. Ja. Han hade en liten, liten sån där bil va? Ja, just det. Ja. Och så <laughs> Så först så visar den, så, så sänder den, den här ändå liksom en luft, luft som, som sprutar ut. Ja. Bak bilen, bakom ja. bilen. Och när, när den sprider ut så, så går bilen framåt. Mm. Men om man sätter, då sätter den efter på en liten, bara en pappersbit mm. nära liksom mm. runt omkring eh, baken av bilen. Mm. Så att, så att det, när luften kommer ut så slår den på papper, pappret. Mm. Ja, då går den inte mycket framåt alls. Nej. Nästan ingenting. Det, det tycker Nej. jag är ganska effektivt. Ja, det är det Men då hävdar ju de som då är övertygade om att raketen minsann fungerar i, i vakuum, för det har vi ju sett på TV att nej men det här funkar inte för då, då, liksom, då blåser ju den här luftströmmen tillbaks liksom och upphäver no, det här. Okay, liksom. ja, det ser du. Ja. Men så jag visst, det, det, är, det är ett, ett eh, bra eh, experiment. Ja, det är liksom det enklaste. För att visa att men, det, bara, men det är många som inte absolut köper. Absolut enklaste ja, man kan ja. göra, men okej. Okay, men, liksom, det, det, här är inte helt fullständig vetenskap, det är klart. Nej, men det går och ja, det, det, är faktiskt ett bra exempel på experiment och man skulle kunna göra andra experiment i mm. stora mm. vakuumkammare, hävdar jag. Alltså det här att raketer inte funkar Eh, i vakuum, mm. säger jag. Det är ett vetenskapligt faktum som är verifierbart genom kontrollerade experiment. Man kan ju alltså göra kontrollerade experiment som visar detta. Mm. Men vi, vi, har inte fått se några än och det är ju lite bökigt att göra ett sånt eget rejält experiment men det vore ju väldigt mm. ja, kul att kunna göra det någon gång kanske. Ja. Fast det, ja. Absolut. Eh, sen eh, noterar jag också att ehm, ja, när jag kollar mitt flöde på sociala medier så, så är det en del eh, vänner som delar just bilder på satellitbilder på chemtrails. Så där är ju liksom ytterligare en sån grej att de eh, ger eh, sig själva kredibilitet i konspirationskretsar, alltså NASA då, genom att eh, sända ut satellitbilder som ska föreställa chemtrails från, från rymden då. Jaha. Ja, så att det där liksom... Yes, eh, <laughs> uh, så det, var ju, det pratade vi om i förra avsnittet också. Att de, eh, mm. Hur de gjorde med månlandningarna då. Så att det kan man ju försöka tänka på där. Mm. Eh, och sen... Eh, vad har vi mer? Om eh, raketbeskjutningar och så. Det är väl... Eh, om man går tillbaka lite, i tiden så kommer vi in i eh, andra världskriget. Mm. Och där har vi ju de här eh, V1 och V2-raketerna. Ja. Berätta lite om, eh, om dem. Ja, det var ju, det var ju då Werner von Braun mm. som skulle som Ha, som senare blev NASA-chef. Liksom. Ja. Men han var då, skulle varit nazist och skulle ha gjort de här V1 och V2-raketerna som terroriserade England. Ja. Jo, de raketerna, de skulle åka upp i i uh, rymden faktiskt. Över 100 kilometer mm. sades det. Så det var liksom redan ICBMs på den tiden. Alltså uh, eh, intercontinental ballistic, <laughs> ballistic missiles. Ja, ja. Det, skulle, det skulle vara liksom så, en sån typ ja. uh, missil. Uh, som de körde från Tyskland. Alltså när, när bensinen var slut när bensinen var slut så åkte den ner och kraschade någonstans i London och runt omkring London. Det var alltid Ja, på bar barnhem eller någonting. Så det var väldigt, typ väldigt tragiskt. Den kraschade aldrig i Westminster eller i, mm, eller i någon viktig plats i London. Bara i the suburbs och sånt. Någon bakgård och så? Ja. Bakgård och sånt. Men, men det, det, det, de skulle ha sett många, många sådana V2 så sen, då har jag varit några av våra kollegor i England som har eh, gått och sett i alla arkiver om vad de har skrivit om de här eh, hemska V2 explosionerna. Mm. Då var det så att man, ja det, det, det, det berättas så här att man, man hörde ingenting va? man hörde kanske bara en kanske någonting men nej man hörde dem inte komma eftersom motorn var släckt. Mm. Man bara hörde pum! Va? Och så kom det på tidningen att ja, det var en V2. Ja. Så Eh, så, ja, så, så, var det väl, så var det destruction, det var det några saker som exploderade och sånt men eh, eh, de har liksom tittat på var detta hände liksom, vad, vad, vad slags, vilka platser de gjorde detta. Det kom då på hus då, vissa hus. Ibland så på, skulle det vara väldigt tragiskt varje gång så det kom på liksom barnhem eh, där eh, barn utan föräldrar skulle ha omkommit och så. Väldigt ofta mm. speciella platser som skulle göra liksom stor eh, emotion för, mm. för läsarna. Så de, mina engelska kollegor, de menade att liksom det, var, det var en bluff också. Mm. Så <laughs> det är, det är ganska stort att säga det, men, men de har gjort en enorm, enorm, enorm eh, forskning. Mm. Och till exempel de som var liksom vittnen och det, de har liksom, det är långt att förklara, det måste man läsa för sig själv liksom vad de har hittat. Mm. Men de konkluderar att V2 var bara en, eh, en psyop. Mm. Psychological operation. Mm. Mm. Som så många som man gör nu idag. Som 9-11. Ja, ja, men det var ju liksom hemskt att tänka sig, ja här går jag på gatan och när som helst kan en vedfågel falla ner. Va? Så det var en till sån här fearmongering mm. psyop. Mm. Men har ni kollat på materialet från båda sidorna? Dels de allierades då, där kan man ju tänka sig att de säger att det är barnhem och sånt som har träffats. Men hur var, hur var tyskarnas, eh, vad skrev tyskarna om de här V2-raketerna? Eh, det, är, ja. det är und... Ja, vad skrev tyskarna om det? Det, det, det, det är... <laughs> man får ju då, men det finns ju då bilder de, de skjuter de här v 2 men Ja, precis. De har sådär <laughs> väldigt, eh, ja, väldigt enkla plattformar och så här. Och så sätter de på V2. Och de har jag tittat på liksom med mina ögon liksom för uh, film. Mm. Och ja, det är ju alltid svårt att förklara med ord men de, de ser falska ut. De ser liksom eh, de artificiella filmer. På den tiden så hade de inte, som, som sagt, Hollywood-effekter. Men man, man ser att de har brukat vissa effekter. Och så, jag menar, de har till och med filmer där det ska vara Eh, ett flyg då kanske som filmar vet var menens den åker va? Mm. Ja men <laughs> vet vad skulle ju åka mycket fortare än vilket som helst flyg. Så vad är det för en flyg som, en Spitfire, eh, en, en, en gammal, eh, eller de, de tyska flygarna. Mm. Hur fort kunde de åka? Men, mm. En lång film, men va? detta är en V2 som åker i luften och åker till England. Och man ser den länge, <laughs> åker. Och så, åh, det de hade den roliga idén att den, den man ser inte en, en, en lång eh, smokeplum bakom. Den, den puttrade. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Man ser liksom Ja, det känner jag igen. <laughs> För det var, var inte det de här V1-erna? För det var några med, med vingar på också som såg ut mer som plan. Jo. Uh, det är sådana här svart och vitt Alltså ja. väldigt sådär eh, oklara. Va? Ja. Men man ser då att de går ut i <laughs> liksom, som en, ja. en, en, en som röker pipa va? Mm. Pop, pop, ja, just det. Ja. Jo, för att på den tiden, jo, jag har förstått varför. Jag, menar, jag tror jag har förstått varför. Mm. För att på den tiden var det vettiga människor som sa att nej, man kan ju inte, de här raketerna skulle åka upp, upp i rymden va? Mm. Och hur trycker man på luften i rymden? Jo, om man, man skjuter ut någonting. Ja? Mm. Som en bullet. Mm. Då går det. Ah. Och därför sa de att V2 fungerar sådär. Det skulle vara liksom bullets. Ah. Pam, pam, pam, jag tror det var det, den idén, det var idén de hade. ja, Jesus. Ja. Nej, jag kommer ihåg också, jag såg på någon sån här gammal film om kriget eller dokumentärer, vad man, vad man nu ska kalla det. Men det var också någon sån här om att Spitfire-piloterna liksom, när de skulle liksom bekämpa de här V1-raketerna För de, var ju med, de hade ju plan, de hade vingar de här. Mm. Några, det var V1 mm. och sen kom ju V2 utan vingar då. Mm. När de här v kom så det enda de kunde göra, liksom, de gick inte att skjuta ner och där. Det enda de kunde göra det var liksom att flyga upp jämsides och så tippa sin vinge så att vet, så att de liksom rörde på vetans vinge då. Så att den liksom... <laughs> Kom i kurs då. kurs då ja. <laughs> det hörs ut som science fiction. Ja, det, det låter lite långsökt. Mm. Ja, jag kan ju passa på att berätta också eh, om eh, min resa vad det gäller satelliter. För det, det, det får man väl dra också, raketer och vakuum. Alltså jag har ju mm. Ehm, för... Eh, jag, jag, fick ju jobba ett tag med dig där. Ja, precis. Ja, där slog jag verkligen bakut vad det gäller satelliter och huruvida raketer skulle fungera i vakuum. För att jag menar, jag har ju, jag har ju bara pysslat med det här i drygt två år och tittat på sådana här saker. Och, jag, det, och det här var ju kanske ja, ett eller ett och ett halvt år sedan eller någonting. Och det, det, var väl kanske så att min, eh, jag fick ändra lite för mycket av min världsbild eh, på en gång. På en liksom. gång ja. ja. med det här med 9-11 och, och, förstå alla de här eh, Alltså de här som jag kallar för konstruerade konspirationerna som finns kring sådana här. Alltså det är ju inte bara ja, de som har räknat ut hur det egentligen gick till utan det finns ju massa desinformation helt enkelt då. Mm. Och det var man ju vaksam på då. Och eh, och som sagt det här med satelliter och hur de fungerar. Det, det är ju rätt svårt att liksom titta på det om man är övertygad om att GPS och ja, satelliter fungerar på det sättet. Eller satellit-TV då. Fungerar på det sätt de gör då. Mm. Så att jag var väl ganska övertygad om att det här var, det här var desinformation. Det här har man inte fattat liksom. Det, det är som att tro att jorden är platt. Att inte... Ja, det var ju så vi fick ta på Simon också att du, du tyckte att allt annat var bra men det här med satelliter det ja. kan vi inte säga. Nej. Nej. <laughs> Det var en stund. Eh, det var? Det var en stund ja, som ni... det var att säga det framför mikrofonen. Jag hade fel. <laughs> vi kan alla ha fel och ja. jag tror vi alla här har ju ändrat vår eh, världsbild. Eh, ja. Det är fruktansvärt svårt att liksom komma till sådana slutsatser. Mm. Men det tog mig jättelång tid och det är fruktansvärt svårt. Mm. mm. För att, eh, ja det är liksom våran, våran new technology, vi är stolta av den här teknologin och sånt men här är, här är det, det rör sig om en industri, eh, bedrägeri, eh, liksom, det rör sig om stor business. Mm. Det här med satellites, stor mm. business och de har alla resurser man kan tänka sig för att, för att göra den här bluffen. Mm. mm. Och vi har ju radio, det fungerar ju och vi får ju många tv-kanaler och vi har GPS och sånt och det verkar credible. Ja. Det är ganska bra gjort. Ja. Men ja. Eh, man måste se djupt i, i det för, att förstå att man kan bluffa med detta. Mm. Mm. Ja, det är väl för svårt att, att, ta till sig också för att liksom hela samhället i övrigt är ju konstruerat för att man ska kanske jobba på något eh, rymdföretag eller eh, någon sån här större organisation som eh, förser NASA med, mm. med prylar ifall man gör det då, då kanske det är lite svårt att motivera att man går till jobbet. Att det blir för tungt att ta in det på något sätt. Så att man liksom på, därför slår det ifrån sig då. Mm. Ehm, ja, så att det är, det är mycket som liksom ligger i vägen innan man kan mm. börja titta på ja, sånt här. Ja, och de får ju väldigt mycket pengar de här stora, de här rymdorganisationerna ESA och NASA och Ja. Och ehm, nej, så att det Mm. Ja, de är väldigt bra bildade. Mm. Ja. Jag har ju, jag känner ju då, som jag förklarat, ja. känner människor som jobbar på ESA. Mm. Det är ofta ungdomar som kommer från Spanien, Frankrike, Holland hit, nära där jag bor. Mm. Jag har ju en ESA eh, offices här bredvid. Och jag har lärt känna några av dem och de alla med samma eh, köper sig nya bilder efter ett år eller någonting sånt. De, eh, de här ungdomarna som kommer upp mm. och tittar på skärmarna och tror då att de eh, tittar på satellitdata. Eh, men det är lika, de kan ju vara helt, de bara tror att de, mm. att de mm. ser på satellitdata men det är ju lika lätt då att de tittar på data som har med telekommunikationer och sånt och, och satelliter och global warming-satelliter och, och så, alla de här funktionerna de skulle ha. Ja, det, det brukar Brett att prata om i radio. När, eh, om man börjar jobba för något här företag, när, när eh, låter de en veta vad det är som de egentligen håller på med. Det kanske finns olika lager då liksom att... Eh, ja, det är klart det måste finnas några högst upp som har gett sig lite mer då. Ja, ja. Mer det eh, som need to know, on, on a need to know basis, mm. heter det på engelska. Så det, det är som, som en militär struktur, inte sant? Mm. Mm. Och så jag tror att all, all space är en slags, det är en militär division, mm. department. Det är klart. Om, om det så är i Kina eller Tyskland eller Amerika eller det är ju militärstrukturer som, som, som menar att de åker upp i rymden. Ja, precis. Kolla med teknik. Jag var ju på eh, ESA skulle ha så medborgardialog i Göteborg så att den eh, kunde inte jag missa och, och gå på. Så att det var <laughs> det var en upplevelse så skulle de liksom fråga vad, vad, vad kan vi göra bättre och liksom eh, alla, det, men det var lite surrealistiskt att, att, gå dit och liksom se alla de här som det verkar inte vara någon som ifrågasatte eh, Nej. själva liksom, funktionen av ESA. Eh, Nej. Nej men det, de, nu, idag så är det så. Mm. 2017 eh, så är det <laughs> extremt få människor ja, ja. som ifrågasätter just det här med satelliter och ja, precis. rymden liksom och hela rymdfarten, rymd, det är space race. Mm. Så det, vi får ta det med, med ro och mm. bara... Att det liksom kanske fler som får upp ögonen och så går på sådana här Eh, föredrag som eh, mm. Fuglesang och andra. Nu eh, var ju också det, då hade de i Stadsbiblioteket i Göteborg en föredrag med Sveriges nya, kommande astronaut Jessica Meyer. Och ja, efter föredraget så kunde man ställa frågor och då hade en bild fastnat bakom henne där Nasa visade en bild från rymden på jorden det skulle föreställa det. Men det såg ju uppenbart CGI ut. Men mm. eftersom liksom, liksom, hon står där i sin NASA-dräkt och så, så, mm. så är det ingen som ser det. Eh, men alla andra... Vet alla lyssnare vad, vad CGI betyder? Ja, Computer Generated Image. Alltså ja. datagenererad ja. bild. Ja, just det. Eller det. är bra att repetera det ibland. Ja, ja. Det, det jag tror jag måste... centralt. Det är ja. De brukar ju CGI eh, jag menar, i ett sätt. Det, det, det, ja det som de gör är att göra CGI. Det för att, va? De ska ju göra den här bilden att de åker upp i rymden. Mm. Men jag var en gång på ESA här. Det var en open day. Mm. Så gick jag och tittade. Så, ja, ja, ja, jag fick komma in då och, och titta runt. Det var inte mycket att se där. Det var bara officers och sånt. De, de, de skjuter inte några raket upp här. Nej. I, i denna ESA, den här centralen här. Men de tar in en biograf men så, så får du sådana här 3D-glasögon. Mm. Och så sitter du där och, och så har de jättefin skärm, väldigt modern och sån där. Och så ser, så, ser vi satelliterna som flyger över jorden och en gubbe som förklarar vad de gör. Så om man går ut och får den där och säger, mm, ja, de flesta säger väl ja, de här kan ju, de här gör riktiga saker. Mm. Och så får man fina pamfletter och jättefina, de kostar massor <laughs> massa pengar att trycka tror de kom, går man hem då, så man, jag fick tre, fyra, fem, tio sidor och sånt, och visar då. Men allting är bara computer graphics, ja. också på printed material. Mm. Du har ingen chans, du får inte se någon riktig satellit till exempel. De har inte ens en modell. <laughs> Jo, jo de har modeller. De har små eh, sådana miniatyrmodeller. Också. Ja. De är i olika former. Alla satelliter i olika former. Ibland så ser de ut som figurer. Glans är det som tvättmaskiner, va? boxar och sådär. Mm. Alltså, men det är alltid folie runt det. Det är alltid <laughs> folie. De <laughs> brukar för när man ska steka eh, ugnspotatis. det är ett fantastiskt material. Ja, en fin tradition som sträcker sig tillbaka till månlandningarna. Ja, ja. Foliet som de hade. Men de måste ju vara trä tränare för... visst, det hette de på Apollo också. Ja, just det. Ja, ja. Mm. ja, för de här fantastiska Lunar Modules. Mm. Mm. Som ser ut som eh, eh, folie och paneler som med skruvar som inte sitter bra fast också. Nej, alltså när man tittar på de här gamla månlandningsbilderna eh, och man ser ju liksom hur, hur de här väggarna buktar sig och man ser lite tejp liksom och ja, man häpnar ju alltså. Mm. Ja. Nej men så då fastnade den här bilden med eh, datagenererad bild bakom henne och eh, alla andra som var i den salen eh, i Stadsbiblioteket i Göteborg de, de ställde ju så här eh, ja, mm, frågor som inte alls var särskilt kritiska utan liksom, ah, vad äter ni och liksom, hur sover ni? Och, mm. Det var ju typ bara den här man får höra liksom. Men jag ställde frågan Eh, hur kommer det sig att mycket av eh, NASAs bildmaterial är eh, datagenererade? Till exempel bilden bakom dig. Och det enda korta svaret du får är No, it's not. Och så next question. Och alla <laughs> vände sig om och tittade på mig liksom. Hur, hur kunde han ifrågasätta denna Oj, auktoritet som har gjort så mycket <laughs> ja. och är på väg ut i rymden? Så att det har ju sådana teknik. Det är ju inte många som liksom vågar ställa den här frågan inför en sån stor publik. Men Ja, för nu har i alla fall jag gjort det. Så, alltså, om, du, fick spränga, du fick spränga blickar. Ja, jag fick spränga blickar. Ja. Eh, men liksom om fler kommer till samma slutsats som vi så kanske nästa gång kanske det är lite flera eh, kritiska frågor som eh, kan ställas vid sådana här seminarier. För det har ju varit ett bra sätt att få dem att sluta ljuga på. Liksom att man tar ner deras hjältar, auktoriteter som alltså inte är... Det blir ju precis tvärtom då. de blir, de blir ju... Eh, pajasar som mm. åker runt och ljuger mot betalning. Ja. Ja. ja. men jag har sett dem själv också här i Italien. Ja, ja just det. Berätta om ditt eh, tillfälle. Ja, jag kan berätta om eh, till exempel en italiensk astronaut som heter Paolo Nespoli. Mm. Paolo Nespoli, han kom till min lilla by här. Mm. Eftersom ESA är här bredvid så kommer han kanske hit. Jag bor i en liten by, men han kom då till um, eh, äh, borgmästarhuset. Mm. Och det, det, det, jag, jag, fick veta det genom en annons som jag såg i byn. Ja, imorgon kommer eh, Paolo Nespoli. Ja, då gick jag upp där eh, och, och när jag kom in i borgmästarhuset så, så var det ingen, det var ingen, uh, eh, jag, jag, visste inte var jag skulle gå. Mm. Så jag fick fråga mig fram och så sa de, ja det är den dörren där borta. Okej, okay. så gick jag dit och öppnade dörren. <clears throat> Och då är det ungefär som ett klassrum med bara tolvåringar. Va? Det var nästan inga vuxna där. Mm. Och Paolo Nespoli som pratar med de här barnen. Ja, då kom jag in där. Jag är ungefär en, en av fyra vuxna i den salen. Och lyssnade på Paolo Nespoli. Han då, han var, han var utmärkt, eh, han var en comedian. Han, han, han, fick barnen till att skratta för att han berättade hur, hur det var svårt att gå på do och sånt på i, på ISS. Ja. Men han berättade roliga saker. Och, och bara skrattade och sånt. Och han, han var en entertainer. Mm. Ja, det, det var helt uppenbart. Alla astronauter som jag har sett är bra liksom, entertainer. De pratar bra, de som de filmar då i, i stationen. Väljer de astronauter för att de är bra entertainers? Eller, är det för att de är, ja, vetens, bra vetenskaper eller bra men det har jag aldrig sett en restaurang som inte pratar bra. Ja, <laughs> alltså, jag själv inte bra italienare. Jag tycker, jag nästan, <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Vad, vad, vilken sammanträff att alla restauranger är bra att få människor att skratta och sånt. Ja, jag, jag håller med dig Simon. Det finns faktiskt i alla fall ett undantag jag kommer att tänka på. Det är Christer Fuglesang. <laughs> okay. Ja, visst. <laughs> Nej, jag, jag tyckte han var rolig också. Jag sa, men, ja, jag sa, ja, ja. Men det, det kom, pratade vi också om häromdagen att... Uh, att, för du kände inte till Christer Fuglesang att de verkar liksom bara promota just det landet. Ja. Så astronaut. Eh, ja. så att, Italien så känner vi våra italienska astronauter. I mm. Sverige känner vi era. I Frankrike har de andra. Men eh, det är svårt. Men man måste då vara väldigt intresserad. Eh, förstår jag. Mm. I NASA för att ens känna de här olika astronauterna. Det ska vara så många som åker upp till International Space Station i hela världen. Mm. Ja då, det är många. Det är, men de, <laughs> det verkar som liksom de har gett, de liksom har en, en slags kompartimenteriserad ja. sätt att ge ut deras skådespelare, mm. mm. astronauter till olika land. Ja, precis. De, de, de, ja, det är som en rockstar va. Mm. Som du gör. den här rockstaren är för Sverige. Han, är för svenska publiken. Den här rockstaren är för Italien. Den här är för Frankrike. Mm. Så lägger de in eh, pengar på det och där, därför, jag menar till och med en som mig som faktiskt har <laughs> följt med mycket eh, NASA. Jag hade aldrig hört om eran uh, eh, Fulesang. Nej. Astronaut. Eran Nej. svenska Ja, det är ju, väldigt intressant alltså. Man ja. borde ju egentligen ha en sån här att man liksom ja. Trots att jag menar, vi har internet och, och trots ja. att, jag vet inte, det var lite Nej. konstigt. Jag, tycker, jag tycker det är lite ja, konstigt. Det är intressant. Mm. Men du, jag måste fråga, <clears throat> vad hände med den här eh, astronauten du träffade här i borgmästarhuset? Eller pratade du någonting med honom? Just du ställer ju också lite ja, frågor Ja, det, det, det, det jag vill komma till. Ja. Det är finalen av den här lilla <laughs> ja. När då han hade slutat och barnen gick ut. Mm så var det ju bara vi kvar då. Mm. Han, han var tillsammans med en stor gubbe. Det såg ut som en sån... Mm. Bodyguard. Bodyguard. Ja. ja. Ja, de hade fortfarande computern där på bordet och så gick jag fram och så sa Goddag, jag är en eh, NASA-fan. Så, ja, mm. ja. Mm. så de, mm, jag är en NASA-fan. Mm. Eller, jag, jag är väldigt intresserad i era saker. Jaha, sa han. Goddag, sa han. Vad heter du? Ja, jag heter Simon. Jaha, eh, och då hade jag tagit med mig en bild av den här eh, som jag pratade om häromdagen med er, om den här bulten. Ja, precis. Mm. Magic Bolt. Magic Bolt. Ja. ja. Och jag visade det till honom och sa, eh, eh, är det inte lite bekym bekymrande med den här endaste bulten som håller eh, hela eh, brunfärgen? Mm. Är, är liksom, tänker ni på den någon gång? Är liksom, och vad är den gjord av? Va? Ja, den är gjord av titanium, sa han. Ja. ja men, titanium. Ja, titanium, det kan jag aldrig ja, nej, det är sönder. <laughs> ja, så gjorde jag några andra frågor och ja, eh, kort sagt, kort sagt så började han se lite nervös ut. Ja. Så han, eh, vet du vad han gjorde? Ja. Eller hans bodyguard gjorde. Plötsligt så släcktes han computer Ja, han, han höll på då, han fifflade med computern. Ja. Han släckte sig och sa, oj, vad är det som händer här? Uh, har, har liksom sladden gått? Uh, nej, okej, okay, men nej. Och så sa bodyguarden, ja men nu måste vi gå, det är sent nu här va. Låt oss gå, vi har mycket att göra. Och så det, det bara så att de liksom, de förstod att jag liksom höll på. Jag höll på att fatta. Ja, ja, jag höll på att liksom bluffa med dem. <laughs> Och då så bara, han gjorde så att de bara gick bort. Också. Liksom. Men det kan man ju tänka sig att om de åker land och rike runt så att de, eh, de kan ju tänka sig att, eh, att att de kommer konfronteras med sådana här situationer någon gång då och då. Att de mm. då har liksom olika exit-strategier. Uh, next question. Eh, ja, next question. Eller, åh, oh, jag måste gå. Eller som någon knapp när datorn slutar fungera liksom. Eller vad ja. som helst liksom. Det. Ja, och låt mig säga bara en till sak. Ja. En annan gång kommer en annan astronaut. Ja. I eh, en sal här. Och han, ja, vad heter han nu? Det, det, är inte viktigt vad han heter. Men han, <clears throat> han då snackade eh, någon timma i salen. Så, så eh, när det var slut så gick eh, de mesta, flesta människorna bort. Mm. Och så var det bara några tio stycken som kunde, som gick fram. Det var en sån där, vad heter det, stage va? Där han stod. Han stod på en stage. Mm. Så att vi tittade upp på honom och, och, och ställde frågor. Så, när det var min tur så ställde jag en sån här fråga igen. Eh, ja, en sån där. Jag, jag tror jag hade samma <laughs> magic balls med mig och sånt. <laughs> Och då, eh, när, när, när jag ställde bara den här enkla frågan. Mm. Jo, då plötsligt så, så satte han handen i fickan och så tog han upp hans eh, mobilfon och den ringde inte. Nej. Den ringde men den, den ringde inte. Nej. Han hade då plötsligt Tog mobiltelefonen och så vände han sig och så gick han bort. Ja. För att jag ställde honom den här lite, lite svåra frågan. Mm. Han bara gick sig iväg. <laughs> så, ja, du... så det, de har ju då, jag menar, jag menar två gånger har det hänt mig. Mm. Two out of two. Mm. Det kanske inte är många men eh, jag, jag, jag, jag har råkat ut för samma. Så... Du, du har råkat ut för samma. Så de har ju då, de lär då tekniker för att inte svara på människor som oss. Mm. Som, som uh, ifrågasätter deras aktivitet. Mm. Mm. Precis. Så att, uh, Sen hade vi uh, det här Stjärnornas krig kan man ju ta på missilen också. Vi kommer ju iväg från det spåret lite. Men det här eh, interkontinentala missiler alltså. Att, IC, ICBM. Ja, precis. Att Ryssland då skulle kunna skjuta upp någonting som eh, tar sig till... Eh... Intercontinental Ballistic Missiles. Ja. ja. Det är också fruktansvärt skrämmande saker va? Mm. Ja, men de menar att de också ska åka upp i rymden. Mm. För att åka så långt så måste de liksom har, det, man kan inte räcka med så mycket bränsle som missiler. Jag menar, de, de ska ju vara ganska små va. Mm. Ja, då säger de att vi skjuter upp dem i rymden så det är väldigt, då, då åker de liksom gratis liksom, mm. hur långt som helst. Ja men det är, det är samma sak igen liksom, om, jag, om, jag, om det är, inför, det är nu införstått för oss i alla fall att det går inte att åka upp i rymden så är det ju bara en annan, annan militär uh, eh, fearmongering. Mm. Uh, de har inte sådana missiler. De har vanliga missiler, Tomahawks och, och sådana saker som de brukar i krig och sånt. Men sådana här som ska då åka från Korea till Europa mm. tror jag inte existerar helt enkelt. Men och nyttan med det liksom att du har en jättestor raket då måste du ju dels innesluta bränslet men sen så ja. själva effekten man skickar över halva kontinenten du har någon slags bomb och vad skulle det vara för bomb då? Ja just det. Eh, som, eh, Nej, då skulle ju ha atombomber. Ja, atombomber. Det är inte det. det är inte det de säger. Jo, det kanske det är. Men eh, där får vi plocka ner ett, eh, ett annat ja. avsnitt. Ja. Eh, bockat av de flesta. utan man skulle ta, eller liksom alla de här bilderna som kommer med Hubble-teleskopet skulle du säga att de är tagna från, från, en jordbaserad observationsanläggning eller paddlar eh, gör det med plan för att komma, eller hur? Um... Ja, alltså, ja, bilderna, ja, mm, de har ju jättestarka stora teleskop. Mm. Jag menar, i, i, vissa platser i världen. Och det är ju ingen, det är inte någon, några allmänna teleskop som alla kan bruka. Sen kan de ha, det här är spekulation, men jag tror möjligtvis de kan ha, för att få bättre bilder, för att inte ha atmosfären som stoppar liksom uh, ljuset så mycket eller, eller jag menar, mm. Klarligt. Ballonger. De har, ballong, de har ju ballonger, det, det erkänner de. har ballonger som åker upp till 40 kilometer. Mm. Det är möjligt att de har uh, väldigt bra teleskoper som ingen kan ha på jorden. Och det kallar de Hubble. Mm. Vi har en, en tråd som heter Hubble or Bubble. Hubble or Bubble. <laughs> Ja. Mm. Och, men de här, de här, de här Hubble-fotografierna, det säger de själva att det är, liksom, det är false color och false, det är liksom processed imagery. Mm. När de ser de här galaxerna och sånt, underbara fina färger och sånt. De säger att det, det är processed photography. Mm. Ja, men hur mycket process det är liksom. Jag menar, det är klart jag kan ta en, en bild med eh, en jättebra teleskop av någonting som ser intressant ut. Men sen om du färger det och sånt så blir det mm. ännu mer eh, ja, dramatiskt och Mm. mm. Ja, det är många som eh, tycker om de bilderna. Men det är ingen som kan ta sådana bilder från jorden. Nej, och jag undrar när jag tittade så här astronomiböcker alltså, och sånt att <clears throat> det är väldigt mycket färg och sånt där. Och hur får man ja, till färgen? För när jag tittar ute på en, en stjärnklar himmel så är det ju liksom prickar. Och tar man fram en kikare så blir det en större prick. Och liksom hur... De hur säger då att de brukar, just det vad jag sa, jag menar, um, false color. Ja. Men det, det säger de för att det är, eh, vi vill simulera liksom att det är varmare där eller kallare där i den platsen. Ja, ja. De förklarar det så på det sättet liksom. Mm. Och då blir det så väldigt färgrika bilder. Mm. Mm. Det är klart, och ska ju, de ska ju, det ska ju vara, ja, det ska ju sälja en, produkt. En produkt, ja. Det ska, det ska se fint ut. Ja, med tanke på det en av de senaste grejerna som, som jag hörde det var innan jag vaknade upp också. Det var den här um, Red Bull eh, Space Jump. Det var ju någon mm. Eh, kille som åkte upp väldigt högt i atmosfären med en ballong. Och så liksom, det var ju nästan så att, eh, som på gamla goda tider när mm. man kolla på Ingemar Stenmark att man fick ledigt från jobbet för att liksom titta på oh, yeah. den här eh, spektakulära händelsen <laughs> som ju gav Red Bull enorm publicitet. Men eh, kan du berätta lite om, om du tittat på den eh, händelsen också? Ja, vi tittade på den också. Nu, nu kommer jag inte ihåg precis de värsta <laughs> sakerna vi tittade. Nej, det var någonting med att den landade, eh, ja, en helt annan plats. Men, men Alltså det var, det var också då, titta på de bilderna som hon gav oss. när han stod där och skulle hoppa och så skulle han åka snabbare än in ljudet va. Faster than sound och sånt. Mm. Ja, det var spännande. Men uh, just nu har jag inte liksom, du skulle <laughs> Förberett lite? skulle förberett mig för att jag kommer inte ihåg precis. Det var, det var några ganska stora saker som an, antydde på att det var... Men det, jag kollade lite på dem själv och då var det det här mm. eh, horisonten var ju... Eh, fick med det. Ja, precis. Ja. Att det var um, med horisonten. Och sen så även det här han hade ju en bröstmonterad kamera och så, och så såg man hur han flippade sig i luften. Att mm. kameran var vänd åt fel håll komma, för de hade en kamera från själva ballongen som filmade honom neråt. Ja, just det. Just så det. kunde man se att liksom, ja, om han hade ja. sin kamera monterad där den ja, var ja. så kunde den... Eh, det var en väldigt fin Hollywood-produktion. Ja, ja. Eh, så... Mm. Nej, men Red Bull gör ju många sådana saker. Red Bull alltså, det är liksom en... Ja, Red Bull som har många pengar. Ja, ja. Man får de, vingarna. De har, de har den, den eh, liksom reklam eh, vinkeln. De tycker om här spectacular sports och sånt. Mm, mm. precis. Det, det är faktiskt mycket bullshit där. Mm. Sådana här sportsevenemang och... Mm. Men grej... Eh... Extreme, extreme sports och sånt. Ja, exakt. Att man får vingar och att man får eh, extra mm. energi och sånt. Men mm. det är ju Ja, det är väl inte särskilt nyttigt att dricka sån eh, dryck i större mängd. Nej. Nej. Man ska nog hålla sig till en burk i veckan eller någonting. Ja, ja. Eh, sen tänkte jag sist, det här Marslanja, de åker runt med så här Pathfinder och sånt eh, och studerar miljön. Och de, och de eh, har ju så här fantastisk förmåga att alltid liksom överleva längre än vad ingenjörerna tror att de kan göra. American quality. Ja, så de har ju som mm. labb där de liksom kör runt på dem med liksom eh, larvfötter. Eh. Ja. <laughs> Nej men det, det, finns ju jättemycket att läsa om det på det här Closeform också. Det har jag gjort om det här med, med Pathfinder och det är ju tydligen så att det finns någon ö uppe i Alaska va? Där de, eh, som är helt obebodd och som har ett väldigt marsliknande landskap. Och där uppehåller sig NASA väldigt mycket och tränar och testar ut sina olika sådana här rovers då. Mm. Ja, men den här har jag inte hört om. Alltså, du har inte hört den? Den har jag sett. Jag tror jag läste det på... <laughs> på Plusforum? Jag tror det. Okay. Men, eh, ja, så, och, och, jag menar, man får, ju, man får ju vara lite försiktig när man gräver sådär också. För ibland så stöter man ju på desinformation. Alltså, de mm. Mm. vill eh, eh få en att eh, hamna i fel konspirationsteori. Men det här alltså, något sätt måste de ju fabricera det här på eftersom det är ju inte fysiskt möjligt att ta sig till Mars med, med någon bil va. Så att, men där har de alltså någon ö och där övar de mycket då. Men, och då var det väl någon som hade visat också om man slår på ett rödfilter på det här då. Mm. Man tar bort liksom, oh, okay. gör du rätt då? Okay. Så, Ja. Och så är Smack, det som, eh, exakt, ja. Här är marsfläskkoppet. Ja. ja, för man hade lite färger på själva landaren som eh, ändrades också då. Om man ändrar rödskalan så blev den, såg den ut precis som på jorden. Ja, det är ju en ganska lätt sak att och liksom Nej. Mm. Ta bort och lägga lite färger. Så. Behöver det vara ett riktigt landskap? Nej, så, nej. nej det, de här matchmakarna är ju så syntetiska. Ja. Du ser det. Ja. Det ser syntetiskt ut alltihop. Ja. Mm. mm. Du vill inte åka till Nevada nej. längre. Nej. Det är förr i tiden kanske. Mm. Mm. De här månlandningarna kanske i Nevada ja. är desert. Nej. För de behövde lite sådär. Det skulle se ut som mm. mm. månen. Men inte, inte idag. Nej. Nej, det är som du säger. Allt, allt sånt här fotomaterial från en sån här Marsbil det går ju alldeles utmärkt att generera bara en, en, en studio. Man behöver inte lägga ner några pengar på att åka till Alaska eller... Nej. Nej. Men det är mycket billigare. Ja, det, det stämmer. Och bruka softwares. Ja. Jag, jag funderar lite på om de eh, vågar eh, säga att de skickar iväg något till mars. För de har ju faktiskt förberett oss nu med flera stora Hollywoodfilmer. Precis som då inför månlandningen med Stanley Kubrick. Ja. 2001 Space Odyssey. Så var det ju med, en med Matt Damon nu som jag såg. Eh, ja, just det. Mission to Mission Mars. Mission to Mars, ja. ja. Eh, <laughs> spekulerar jag med ja, någon Det är många sådana här filmer när de åker till Mars nu. Jag, jag halvkollade på någon också när de, ja. <laughs> ja, nej, men kanske är någon. big, next big thing. ja. Ja, de, ja. de gör till och med sådana där ungdomstävlingar där vill ni åka till Mars va? Ja. Ja, please uh, send us your name, uh, name and surname. Eh, och ni kommer på listan, ja, men ni ska vara beredda att åka till Mars för evigt. Mm. kanske inte kommer tillbaka, ni kan nog inte komma tillbaka. Ja men det, det, det gör de alltså, seriöst. Mm. Jo, jag, jag vet. De gör sådana där eh, vad heter det, alltså sweepsticks. Ja. Win, win a, eh, a place on Mm. Men mm. liksom, skulle man ens vilja mars. åka iväg till Mars, liksom, sitta i den där trånga kapseln och få ja. klaustrofobi. Det är som ett fängelse. Vad, vad skiljer fängelse från det liksom? Det, ja. <laughs> Nej, men det är, det är, faktiskt människor som tror på det. Mm. De mäler sig för att åka till Mars. Ja, jo. Ehm, vi hörde de gör så experiment, eh, jag vet inte om det stämmer eller inte, men eh, att det med, ehm, de har så kapslar eh, på jorden där de liksom testar psykologin hos människor då och stänger in dem där så länge som de säger att en tur till Mars ska vara då. Mm -hmm. Att se om de klarar det. Ja, de gör tester också på hur, hur man kan leva då länge i en liten, liten, liten ambience. Ja. Men jag tänkte på det också, för jag, jag såg några sådana gamla klipp från 60 eller 70-talet. Jag undrar om det inte var med han Mr. Werner von Braun också. Då, då pratade de ju också om att åka till Mars. Och det här med att åka till Mars, det har de ju liksom pratat om jättelänge utan att ja, det har ju inte blivit någonting. Mm. Man får väl hoppas att... Man undrar om de vågar ta steget liksom. <laughs> en, en, en bemannad expedition till Mars. Ja, vi får väl se. Mm. Ja. Men de kan ju redan landa på asteroider har de, har de sagt. Ja, just det. Och det är ju... ja, den där Rosetta Mission. Rosetta, ja. Rosetta, ja. Ja, det, det, de är skickliga. Mm. De är skickliga. Ja, verkligen. Ja, de skulle använda sig Men tyvärr så kraschade här i Italien så skrev de om, det var liksom en strid mellan de här teknikerna. De, någon sa att Nej, den har inte precis kraschat. Vi har fortfarande lite data. Mm -hmm. Och de andra sa, nej det är en total disaster. Mm. Så mellan dem så gjorde de en slags uh, slagsmål. Så de, de gör sådana här liksom, det är, eh, det är tele, television shows. Mm. Ja, det, är bara, det ska vara mm. intresse. De försöker, de måste ju ha intresse. De, måste, de vill människor, människor ska läsa vad de gör. Mm. Så då gör de också fake dramas mm. around it. Ja. Mm. Så långt går de. Ja, det ser man väldigt mycket. Ja. Som... Ja, de verkar ju ha studerat eh, mänsklig psykologi ganska ingående. Ja, I alla fall hur, hur man ska påverka människor ja, med vad man visar i tv-burken. Det är det de gör. De studerar mänsklig psykologi och studerar CGI och det ja. är det de gör. Ja. Ja, det verkar fungera. Ja, det är ju ett av de främsta maktmedlen man har. Liksom att kontrollera en stor massa från en liten grupp. Att ja. liksom, du har ett instrument där du liksom kan informera hela världen i ett ögonblick. Liksom. Det hade man ju kanske inte förr i tiden, men då hade man ju andra Nej. typer av maktstrukturer. Men det är det som går igenom historien i alla fall när jag har sökt. Det liksom att eh, män som har makt vill ha ännu mer makt och vill liksom... Ja. Eh, ja men det var bra att du sa det. människor kan ju då undra varför gör de detta? Ja. Mm. Ja, det finns. Motivationen finns alltså. Det är ju det att de vill, eh, ja. Kan du ta över här? Vad vill de? Ja. De vill väl kontrollera oss. Nu blir jag lite oförberedd här. Jag satt och <laughs> blev lite på annat. Men, men jag menar i, i det korta så kan man ju säga så här. Jag menar att, att det här med, med rymd, eh, rymdshowen eller vad man ska kalla den då. De, de visar ju liksom hur fantastiska vi är och eh, eller vad vi kan göra. Precis och sen så får man ju in massor med skattepengar på det här sättet. Man liksom åderlåter ju det ekonomiska systemet ja. och så får man tillbaka sina egna pengar. är det ju i och för sig då. För att, mm. Jag menar, jag har ju ingen större, det är ju ingen större tvekan om att det är samma människor som så att säga trycker våra pengar som, som ligger bakom de här mm. sakerna. Då, mm. mm. Men eh, ja, det är ju ett liksom sätt att, att att eh, hålla oss eh, ja, under kontroll helt enkelt. Det är ju ett, det är ett kontrollinstrument. Va? Jag menar, det, det, det, kan man ju se, vi, vi, vi, ska ju prata om mycket annat här och, och, det, och det är den bilden som, som kommer fram naturligtvis. Det är ju det att liksom vårt 1900-talssamhälle här, det västerländska med, med all teknik och vetenskap, det är en religion. Mm. Och religionen har man använt tidigare i historien för att kontrollera samhällen. Mm. För eh, social kontroll. Ja, vi, vi, vi är i precis samma situation idag. Då. Om inte är eh, ännu värre eh, indoktrinerade än vad man var förr i tiden. Eftersom då fanns det ändå lite sunt bondförnuft att människor bodde inte i så artificiella konstruktioner som är städer utan man bodde mer lantligt och ja, var aktivist och ja. självförsörjande. Så att då var man inte lika lätt att lura på, på samma sätt. Nej, och då nej, hade man inte tvn heller. Så nej, att, nej. Just det. Um. Nej, men nu, är det, nu har det blivit, det har blivit lättare mm -hmm. för dem. Mm. mm. Mm. Och de nya, de nya som växer upp, ungdomarna, de, eh, de vet ju ingen annan verklighet. De har inte sett hur det var förut. Liksom. Nej, de gamla personerna som var kanske 70-80 eh, år och nu då är de av liksom, som har den här kunskapen. Och de, det är inte många ungdomar som sätter sig och frågar sin eh, sin farmor eller farfar hur var det när du var ung utan det finns ju så mycket annat som tar uppmärksamheten på tv-serier och, ja och <clears throat> skola och mm. sånt där. Liksom. Så, att, eh, ja, så sitter de äldre på äldre ålderdomshemmen och, och, och liksom... Nämligen. Mm. Ja, så det är lite tragiskt också då. Men, eh, mm. Det är det. Mm. Ja, eh, känner vi oss klara med det här ämnet eller? Ja, jag tror vi har täckt en hel del saker. Ja. Och Ja, det var ju om satelliter då, men det gick ju lite längre också. Ja, vi gick lite, ja. precis. <laughs> vet aldrig om vad hamnar. Och jag tänkte beta, försöka beta av ett eh, ämne i taget, i alla fall nu i början. Och sen så när vi betat av ämnena så kommer det givetvis bli upprepning då. Men, eh, men då har man i alla fall en bas utefter vilka referensramar som vi har när vi pratar eh, om de här mm. sakerna. Mm. Liksom att då är man ju införstådd. Så jag tänkte vi satsa på ja, lite kortare och kanske kvalitativa eh, poddar med, med relevant material som vi eh, lägger till eh, efter mm. eh, inspelningen också. Ja. Okej, okay, men mm. då tackar vi för idag. Så på återseende. tack så mycket. Tack så mycket. Sputnik was the first man made thing that ever floated above our heads in outer space. It didn't do anything but send out innocent radio beeps. But Sputnik was earth shattering not only because it was the first man-made thing in space, but because of the rocket that got it there and what that rocket meant. The Soviets said the kind of rockets which have taken Sputnik up could also carry nuclear weapons in space. They were using Sputnik to, to try to scare the United States, to scare Americans, into the idea that we were all in danger of some Soviet nuclear weapon coming from space. The United States is in a state of confusion and surprise. Sputnik was the 9 11 of our day. People were shocked that Russia had a technology that could do this, and we didn't. America said, now wait a minute. Russians can't even build a refrigerator. What are they doing putting a Sputnik, a satellite, into orbit? We were convinced as Americans that we were the dominant power in the world. We had to be. So the idea that our arch enemy, the evil Soviet empire, could beat us by getting into space first was just devastating. I mean, people were walking around saying, how can this happen? You know, U.S. is number one. What, what, what is this? This is the Soviet Union's first man-made Earth satellite on display at the USSR Industrial Exhibition in Moscow. Ever since the news of Sputnik flashed around the world, America has been asking questions. What went wrong? How did a nation of backward peasants forge so dramatically ahead of us in the race to space? I guess the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this. And if we fear this. We fear that they have something out that majority of the people don't know about. Senator Jackson of Washington describes the Russian achievement as a devastating blow to the prestige of the United States. The people of the United States have been humiliated, they're disturbed, and they're unhappy. The enemy of ours has outdistanced us. Russia's getting into space really bothers me. We are headed downhill to the status of a second-rate world power. Night after night, Politicians and other leaders were telling Americans that Sputnik revealed that we were at great risk. Not just our pride, but our security is at stake. We surely don't want to become hysterical, but let's become factual. Let's start telling the truth. And let's face the fact that we've taken a licking, psychologically at least, and scientifically, and it has embarrassed us throughout the world. If Russia wins dominance of this completely new area, well, I think the consequences are fairly plain. Probable Soviet world domination. Конец! Могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его чем глубже, тем лучше! me get on to introducing my two guests. One, they're both from Sweden. One is named username is Frola, and the other is Patrick. So I'll welcome both of you to the broadcast. Hi guys. Thank you. Thank you. Yeah, that's normally how I do it. I, I have quite a few interviews from the past, and like I said, so I usually just like interviewing what I th- consider regular people about their views on Fakeology, how they came to this website, and I also like to get their views on the main, the main, what I call hoax of our time, 9/11, and uh, some of the other hoaxes like JFK, NASA, and uh, what I call science with a PSY, PSI even. So that's that's why that's why I do this blog, just to talk to regular people and see if I'm way off base. And for the most part, I think I'm on topic and on base. So let's start with uh, Patrick first, because you got here first. Patrick, what's your uh, fakeology background? Oh yeah, hello. Um, I, I, would say uh, it, it kind of started me uh, many years ago when I, I started to look into medicine a bit more than I had before because I I had uh, uh, problems with you know energy and such. I, I, didn't feel good, but the doctor said it's not much of a problem. I I started to look into it, and and uh, eventually I I came to the conclusion that uh, most of it uh, of it was uh, pretty much upside down or, or totally distorted, and I, I couldn't figure out why I couldn't frame it. Uh, and then uh, about a year ago, I um, I met a friend at work who was into conspiracy theories and things like that. I wasn't uh, very much interested in that, but he he talked about 9/11 uh, and, and Building Seven, and then I started to look into that and. Um, and then it dawned on me that that was a uh, some kind of conspiracy, or it, it, didn't went down as it it, it as the official story. And then I, I uh, things started to unravel, and I found about out about Rothschilds and and uh, Rockefeller and all this, and I also saw he was <clears throat> heavily involved in in medicine, and then I had a way to, to frame that as well. Things were so strange. And uh, then eventually, uh, I uh, uh, through this colleague at work, I met uh, Folius in this community in Sweden, uh, Cubono, and he started to talk about. he's, he talked about this September clues theory around 9/11 and then I looked into that as well. And uh, after a uh, couple of uh, days and research, it became the most likely theory. Mm-hmm. And, uh, why did Why did you decide that was the most likely theory? Uh, because it, it made things that I, I couldn't figure out much before uh, fall into place, like uh, Mm-hmm. Uh, mostly feeling. I, I I have witnessed, uh, not witnessed, but in in my uh, town in Sweden, in Gothenburg, there was a, a, um, a, tragedy in 1998. I think it was a, a, um, a big fire that killed a lot of people. And when I looked into 9/11, I couldn't, you know, if there was supposed to be 3,000 people that perished, uh, there should be a lot of wounded, and and it it didn't uh, it didn't feel right. But uh, uh the theory September Clues had uh, that it was all uh, and and like produced like a movie and, and with the smoke that and, and no real victims. So you had but, a you had a fire in Gothenburg, you're saying, in 19. Yeah, it was wow. a discotheque fire in in 1998. Very uh, horrible. And uh, and and that was uh, a real real event. It was real. And yeah, yeah, most definitely. October 29th, it says here, 1998. yeah, yeah. yeah. yeah. Okay. So yes, yeah. And, uh, how do you know? How do you know it was real, by the way? Uh, because uh, uh we were there and and um, uh, afterwards, or when uh, I mean, I, I, I, can't say you know one hundred because I, I didn't know anyone personally, but I mean it it seemed were real. I, I don't think that, that, and I mean some some things are real, and I, I I have discovered when looked into other things when I got suspicious, I, I can relate to this event, which I think is real, and and see the differences. So yeah, because it's quite interesting. I've never heard of it, and I noticed mm. that it looks like. Oh, they were uh, okay. It says the victim, the, vic, the victims were Macedonian youths. Interesting and uh, the perpetrators were, it looks like all Muslim. Shoresh Kava, Hussein Arsani, Mohammed Mohammed Damini, and Mesem Aye. So that's that's it's. I I don't have any clue about this, so I'll have to hope that maybe uh, my half Swede and half Norwegian friend Simon Shack is listening, and maybe I can send him a link to this and see if he's ever heard of it because yeah. there are quite a few interesting things just quickly looking at the Gothenburg discotheque fire. Uh, not not to mention not a lot of numerology. 63 people killed October 29th. I just look for some of the clues that um, that we see here. You, they hmm. have a, a, memorial wall as well on the 10th anniversary revealed here. Yeah. So there's a lot of a lot of things that are very similar to um, just very similar that have happened since then. Of course, we had uh, the most latest nightclub was the Pulse nightclub in Orlando, which I don't think uh, there's any doubt was a definite uh, hoax event. So I think there are certain places that they they do these things, and uh, so I, I'm not gonna anyway. So this we'll have to look into this one further, but uh, suffice it to say, all major media events are uh, suspicious to me. Yeah, yeah, I can see, and I can see why because, I mean, <clears throat> when when you look into many of the the so-called terror attacks and and and, and shootings and such, uh, they uh, don't appear uh, real. Mm-hmm. All right, so you settled on uh, Clues Forum slash September Clues method of looking at 9/11, and so are you quite um, convinced that that is the your sort of the final, most complete answer to the 9/11 event? Yeah, I, I think so now, but I mean, I I, I um, I don't know because I mean I I, I was pretty convinced about the <laughs> so-called previous theory, what I now call the the, the fake conspiracy and, and the truth movement. Okay, what is uh, what, but, what's your comment yeah. on that? Uh, no, my comment is that that uh, the so-called uh, 9/11 Truth Movement and Architects 9/11, I, I don't think it's uh, uh, sincere. The, no, I think it's what what uh, you refer to as controlled opposition. opposition. Yes. Yeah. And why do you think that? Uh, because uh, uh, what I said, I, I don't. The events and and and details in the story doesn't add up mm-hmm. enough for me. And I also think when you, um, uh, I've been uh, posting uh, and and, and uh, discussing uh, a lot on on uh, Reddit, and I i I think there are a lot of so-called shields there or, or people, and I, th- I think it's a good place you can get some what I said, negative confirmation. If you put something like September clues on there, yes, a lot of people start to object and get insulting, and and that to me uh, uh, makes it more believable, actually, plausible. Yeah, the more opposition yeah. you get to something, the more you want to believe it, I suppose. Because, yeah, yeah, kind of. And I, I think this tactic, which I think they do, it's it's. I think it's something that's uh, that back, backfires on them. And uh, I don't know if you've heard about the Barbara Streisand, Streisand effect. Barbara Streisand, the singer. Yeah. No. Bar- yeah, it's a, uh, it's a uh, it's something called the Barbara Streisand effect, and that uh, it's from when she had uh, she had there was uh, photographs taken uh, of her house and published in the magazine, and she got upset about that and sued the magazine. Okay. Which in turn made the photos that the photos were published everywhere. So if she hadn't done anything, she would have got much less exposure of her house, which she didn't want. That was what she wanted. And I think the way they they try to play this on the internet that then try to uh, oppose these theories. I, I, don't think it works. I, I think they create more exposure, actually. And, and, and yes, it's almost so, like negative yeah. advertising. Negative advertising yeah. is more powerful than positive advertising. Yeah, kind of. Yeah. Yeah, I, I agree hundred percent. Well, can we bring uh, Frole into the conversation now? Introduce him, Frole. Uh, introduce yourself, please, to the fakeologist listening audience, the vastness of it? Yes, <clears throat> I don't know what else should say, but um, I could just say a little bit about my awakening, and uh, yeah. that was when I. Where are you from? First of all, sorry to interrupt. Where are I'm you? From? I'm, from Sweden, I'm from Sweden as well, uh, Gothenburg. Also. Oh, okay. Just, just like Patrick. Oh, okay. You're both from the same city. Okay, good. And you do you guys know each other uh, outside of fakeology, or? Oh, we just had a short talk here a few days ago through the channel, so that's it. Okay. Well, oh, this is the first time so, you met. Yeah. Or you, or you, had some other group that you were you were meeting or you were with. Oh, I don't know if you, uh, if if you have attended to any of the Kibuno um, or talks. Uh, so I might have met you, but talked to you. Yeah, I have. I was at the Bengt Dahlöf uh, talk, and I was at uh, what's it called, Mark Devlin. I've been to. So. Okay. Okay, I didn't attend to those two, so <laughs> so then mm-hmm. we have probably not met. <laughs> oh, okay. Uh, but what you say, I, I happened to see this movie uh, Loose Change uh, a few years ago, so that was my kind of wake up call. So I saw that, oh my god, things are not really what they appear to be. So that was when I started to question other things as well. So then happened to run into Julius uh, Hattus uh, a few years ago, and we had a lot of um, common interests and so on. So we started discussing things, and uh, I was actually the guy, the guy that brought this up about the 9/11 thing, and he was kind of laughing a little bit and. Uh, then I made him start digging a little bit, and uh, then he came back and said, "Oh, this is incredible!" And uh, then he just continued digging. Uh, so he, he he passed me way over <laughs> in his digging of uh, staged uh, things in the world. So. Who was, about so, so who? Sorry, who who who are we referring to? Uh, Hattus, uh, Martin. Uh, okay. You had, I think you had an interview with, him two yes. weeks ago, something like that. So uh-huh. he's also. You introduced, you introduced, him to to 9/11 uh, yes. conspiracy, and then he he dig past you. Oh. September clues. Oh, interesting. Absolutely, absolutely, yes. That's the way it is. And well, have no, you, no, yeah, have you looked no, in the September no, clues? yeah, go. No, I haven't. So nowadays he's kind of bringing me all the things instead. Frederick, have you looked into this and have you watched this and so on? I always answer, yeah, not yet, but I will. Oh, okay. And and also he uh, sent me a few of those um, uh, psychologists uh, sessions that I should listen to, and I have listened to a few and so on. So, got a little bit interested in what you're talking, what you guys are talking about. Mm-hmm. encouraged me to install TeamSpeak and see if it could join. Also, And So that's why I happened to bounce into Patrick here a few days ago when we. Oh, here. okay. Oh, that's fantastic. Okay, yeah, that's the whole spirit of TeamSpeak. Really, it's a great little chat program just to to get together. It's a very lean and mean program. So yeah, that was the whole point of having a fakeologist audio chat, really. And we have the lobby, and then if people want to talk uh, over a stream and get it recorded, they can come into the live stream. That's the that was the spirit of it. Just so people, instead of talking to or te- or, or communicating by text, which is pretty one dimensional, they can at least get a feel for real people behind the uh, the ideas. I was no. now I was on my way to bed, and then I thought that maybe I should just have a look. It's uh, something is going on there, and then I kidnapped. <laughs> yeah. Well, I encourage people just to stay in the lobby because uh, from the from the administrator's view, I see people come in and out and come in and out in seconds because they don't see anyone else, and at least ten people might miss each other every day because they don't wait there. So if you just wait there and turn up your volume, you can hear when someone else comes into the room. You don't even have to be near the computer. It'll, if you have your volume up, it'll say someone entered the room. So that's kind of ha- a handy way as well. So how long have you been looking into this, uh, Frederick? How long have you been looking into fakeology and in general? like uh, I think it's uh, like eight years or something. I saw this uh, uh, this loose change. Yeah. And uh, that point, I have kind of be, become more open to alternative uh, explanations of things, and uh, and it's uh, pretty fun those days because now when you see a normal mainstream uh, <clears throat> news report and so on, it's easy to kind of disassemble it and see, okay, now they're saying this because they mean that, and now we want they want us to think like this and uh, so on. So it's um, uh, a little bit interesting because now we can can see uh, every, see that everything is connected somehow. <laughs> yeah, well, as I don't know a lot about Sweden other than. Uh... I drive some of their vehicles, Volvos. I'm a big Volvo fan. <laughs> I drove Volvo for a long time and uh, it's, it's all, I've always appreciated the quality and and hardiness of the vehicles over the years. But um, as far as psychological operations go and uh, military media events, um, the one of the, the only big one that I can think of that now, of course, I'm quite suspicious of, but there isn't much research because it's a small country, is the Olaf Palme prime minister assassination. And I briefly did look into it, and it's pretty clear to me that it's another JFK type event where it appears we you had a populist type leader who I who was who was just walking in the street and was was killed without any kind of protection. And the more I look into that, the more suspicious I am of that in it being a um, a uh, scripted uh, scripted hoax like JFK was. I'm quite convinced JFK was a scripted hoax as well. What do you guys have a thought on that? I haven't digged any into the Olaf Palme thing at all. Actually, uh, I just heard a lot of things, but uh, I have heard so many diff- different explanations of why he got killed, or even if he got killed at all, and so on. So, uh, and well, uh, uh, I, am a little bit too young, maybe. So it okay. not interested me so much. I didn't know so much about him and so on. So it okay. catch okay. my interest. All right. What about you, Patrick?s Yeah, yeah, I've, I've uh, looked into it some, and I, I, I agree. I, I don't think it's uh, it's it's many things that's very strange with with the Palmer murder. Uh, mm-hmm. But but I don't know what to make of it. Uh, Ole Dammegård has uh, uh some theories, uh, but yeah. Is Ole Dammegård Swedish as well, or is he Danish? I think he's Norwegian from the beginning uh, or something. Yeah, but I'm not sure. Well, at least he speaks Swedish, <laughs> so. Yeah, I think Ola. I think Ola Damagard has the official conspiracy story, where he thinks that uh, internal forces killed him, as opposed to, I believe, a lone gunman type, as in the JFK. So it it see that's where I think Ola Damagard was offended with our discussion that he. Um, he doesn't. He doesn't see that a lot of these deaths could be simulated with the same effect. Yeah, but I think Olu actually has the theory that uh, uh, wasn't killed. Oh, okay. he was uh, moved to a, Swiss hospital because he had AIDS or something. I'm not sure, but I think his his theory is that he wasn't killed, Palmer actually. Oh, really? But okay. it, it, it, uh, it's interesting because there was some other documentary or something, a movie made about this murderer of Olof Palme, where the theory was that uh, uh, Olof Palme was a little bit uh, pro open borders and so on, and uh, there was uh, a strong nationalist uh, movement within the police force in Sweden, and someone there killed him because his open border policy and so on. he wanted to use multicultural and stuff in Sweden that was uh, why he got uh, killed. But this movie was uh, shown in all the Nordic countries except for Sweden. I think it was a German uh, German movie or documentary or what call it. Yeah. Yeah, so that's, it's interesting. That's it was so shown much... in all all countries except for Sweden. Except for Sweden. Uh, yeah. Yeah, there's so much uh, theories uh, floating around the the Palmer murder, and that's I think that's typical. You know, it's you can't make. Uh, Do you think that's by design as well? That's don't you think that's the I purpose? So, yeah. yeah. Mm-hmm. I think so. Yeah. So a lot of the a lot of the secondary and tertiary ideas or theories are put forth by the same people that create the official story. Yeah. Yeah, I think so too, and I think that that that's a pattern you see as well with 9/11 and and, mm-hmm. and JFK. Uh, and the, the theory there is if you can't convince, you confuse. So if they have so many contradictions out there, that most people will simply give up. They will not yeah. spend the time looking into it. Yeah, and also, I mean, if we're speaking about Scandinavia, you also have the Estonia and uh, and the Utöya. Utöya, yeah, that was the big yeah. one. That's true, and that was um, Utöya was Norway. Yep. Yes. And Ole Dammegård had a session about uh, Utöya and what's happened in uh, Norway. Uh, which I went to, and that was really interesting because I, when I went there, I was I was just thinking that, uh, okay, what should he come up with? Of course, it was this uh, crazy loner that uh, killed all those guys and so on. But when I went uh, from his <laughs> session, I was uh, really convinced that it was so many so many things that didn't add up. Crazy. So and, and what did he uh, conclude? Does he does he does he still support? from the other side, the official story that uh, children were were killed? Uh, yes, I, I, I watched his YouTube and I, I was I watched him on YouTube and I, I was also um, uh, very. I, I think he had a very good case that it was a, a false flag that uh, and and there was uh, what called um, uh, catastrophe actors in Oslo. Mm-hmm and that uh, things didn't uh, happen as as portrayed on on the island. But uh, he he um, uh, uh, claims there was real children killed in in the event, and yeah. And also from from the in the beginning uh, of the reporting from this event, uh, it was uh, a few witnesses that witnesses about it was multiple shooters, so they could hear that yeah. it, it, was gunfires from various directions and so yeah. on. So it was so it was probably they said that it was more many people that are shooting. <laughs> well, as usual, Clues Forum has the best research on Otoya for me. Mm-hmm. And I don't know if you're familiar with that site, uh, Frederick, but I think uh, pretty much they break it down as a another military media drill or HRDPAR, hyperrealistic drill portrayed as real. In other words, no real difference between that and all the other things we research. It's one of the biggest threads on Clues Forum. It looks like it has 206 pages. And Simon did start the thread, and I'll uh, put a link to that in today's show notes. And today, of course, is uh, January 1st, 2017. And this is episode 157, I believe. I can just double. Oh, sorry, 158. So I'm making some show notes as we talk on the fly. So you might want to familiarize yourself, uh, Frol or Frederick uh, and Patrick, with that thread. Take a look at that. Yeah. It's massive. It's a massive yeah. thread. Mm-hmm. I'll link to it. Uh, I'll put the link here, if I could, in the Fakeologist audio chat. So you can click on that. And I'll also put it in the fakeologist.com forward slash chat. And I'll also put it in the show notes. So you can take a look at that. But uh, if you do realize that most of these major events are simulations, and most likely nobody gets killed, it really takes the whole sting out of the operation, as it were. What do you think of that theory? Yeah, yeah, yeah. I, I think I, am starting to get the picture more and more, but it's also I think it's it's and and that's of course the the um, the thought of it as well. But but when there are events, there a lot of people supposedly have has been killed. It's it's um, uh, stigmatized to look into it from that perspective or talk about it, and uh, so it, it's yeah uh, and I'm also thinking about uh, uh, the Estonia disaster, which I think is real, was real. Oh, do you? Yes, I do. And why? Uh, because you meet people in Sweden that have uh, had uh, relatives okay. that perished. Yeah. But yeah. uh, have, you have you read the book about Estonia, which uh, this guy Stefan Tosel has written? No, uh, no, I haven't. Okay, I, he also had a session here uh, arranged by Kibono, I think it was uh, mm. a year ago or something. It was really uh, interesting to listen listen to this talk. he, he he didn't want to say what caused uh, Estonia to go down, but he had a lot of information about how corrupt the whole system was, <laughs> all the politicians, mm. and uh, uh, it was really terrible to hear about it because we are here in Sweden. Everyone is so convinced about that the the government wants us just well, and everything is Everything is corrupt. I, actually, uh, the one person that's written on this the most is a person who was on cruise form for a while named Anders Bjorkman. I believe that's a yeah. And he's quite convinced that was another complete, completely simulated event. I, I believe completely, that. Completely, completely simulated. No, no real. Uh, no. Disaster. Oh, interesting. I don't know a lot about it. I'm going to post a link to his page as well and you guys can look into that as well. But uh, I'm wondering, do you guys think because when you're closer to an event, event that's in your country, for instance, does that make it harder to believe that they could simulate it when you live there and you're you're more aware because you're closer to it? Whereas if someone's far away and they have no connection, it's easier for them to speculate that it could be false probably harder to think it's uh, false when you're close to it. Yeah. Yeah, I agree. But uh, but anyway, uh, I, I think I, the, this Estonia, I'm pretty sure that that both uh, did think and so on. So, but uh, but what's a little bit more unclear is what made it. Uh, yeah, apparently the guy Anders Bjorkman was some kind of naval expert, or he's some sort of marine person and uh, he's got a lot of. See, this Anders Bjorkman, I can't remember how he and Clues Forum came to to part ways, similar to you and Patrick, or Patrick, uh, anyway, <laughs> parted ways with Clues mm-hmm. Forum, because I can't, I just don't remember what Anders, uh, what it was that um, made him separate, because he seems fully on board with uh, atomic bombs being fake, the moon and NASA being fake, 9/11 uh, tower collapse footage being fake. And it's quite interesting actually, and and I, I can't remember exactly what happened with him in Clues him, but uh, he has a lot of information on his website, and I posted a link to that in today's show notes as well on Fake One Five Eight. So you guys might want to look into that as well. But Patrick, didn't you say that he was kind of into satellite stuff as well? Because when I, uh, me and Patrick and uh, Folius Hattus uh, mm-hmm. a few days ago discussed whether there are satellites or not. Didn't you say that Anders Björkman also was in this satellite thing? Yeah, yeah, exactly. He he's on on on the same page as as I am uh, with that, and and which uh, kind of outed me <laughs> on clues form. Uh, and yeah, that's right. He he. Oh, he that might have been his Achilles heel then at cruise form. Yeah, maybe. Yeah, yeah. Yeah, maybe it was satellites. Yeah. Because, and I must say that I mean, uh, I think it's it's really important to to really uh, find the uh, the width of the lies, where does it start and where does it end? And I, I uh, and I also think if you, if people come along and, and look at these things, I mean, it's it's like you know with uh, the the cognitive dissonance, you you look for the first thing uh, that's that you think is implausible, mm-hmm. and then you react all of it because of it so I think it's important that that everything that is claimed is is is well founded. And and as you know, I I have I really have problems with with the, the claim that that satellites shouldn't be real and that rockets shouldn't work in vacuum. I don't I don't I don't see those claims as well founded. Well, same, same for me. <laughs> Yeah, it's interesting. You guys are all. Why? What are? What is it about Scandinavians that you're so convinced about satellites? Why don't you see the simulation would be much cheaper and more economical and much more controllable than to launch pieces of metal that look like models up in the air and try and control them uh, without any kind of energy and and we're told uh, there's some large occult number of them up in the air? How come they don't crash into each other? How can they be con- steered and controlled from and and even even their their the mileage away from the Earth is is an unbelievably large number, uh, an occult number, by the way, as well. They're all allegedly, I think, twenty two thousand kilometers away, or some some number that it defies the propagation of any kind of communication wave, radio magnetic or otherwise. But but but uh, but but, but the third, third thing you say there about the, that they not collide and so on. I mean, uh, just an example. Uh, I mean, if we were, I don't know how many satellites there are. If there are ten thousand, I don't know. Let's say ten thousand satellites spread out. And I mean, if it was only ten thousand people, planet Earth, we did ran around, it would take quite a while until we you know, bounce in to someone else. Excuse me, they're so supposed to be 35,786 kilometers away, or 22,236, which is an nice occult number, miles away. So you really think they can transmit signals from that distance with uh, efficiency uh, and effectiveness? I don't see why it shouldn't be possible because I mean if you put up uh, microwave links uh, on Earth, I mean you need so extremely small amount of power. I mean just a few milliwatts and a satellite dish. You can kind of do um, uh, IP communication with extremely high speed over vast distances. Talking about really, really, really low power. Yeah it says here uh, there's uh, 1,100 active satellites, both government and private. Now that's a strange number because I've heard way more than that. But do, do you not see uh, the occult numbers, the signatures that are put up in the uh, official statistics that are what I call telltale signals that we're just being lied to? I don't see any reason why it should be any special with that number. Mm-hmm. But do you not see how they code – false stories with their numbers. Their numerology as a bit of a tribute to each other and uh, a slap in the face to others. Thought about it, but yeah. Well, if you studied this kind of information long enough, you'll see the patterns of deception. There's even someone on. Uh, pardon me. I'm more into the technical parts. I mean, if you, I mean, there are many things you cannot explain without uh, the existence so existence of satellites. I mean, uh, television uh, communication. How how can you receive uh, this huge amount of data through a satellite dish? And also, if you see uh, the closer you move to the equator, you can see that the satellite dishes are pointing more and more upwards, and, and at the equator they're pointing yeah. directly. Well, that argument doesn't work for me because I I think there's you can bounce signals off from the Earth off the ionosphere back down, and uh, if you just you can just have enough of them propagating towards a certain position in the sky, and it bounces right back down, and and the angle can be the same. I, I think the arguments for satellites, every one of them, can be explained with a with a ground based system. So therefore, yeah. yeah, i it's not possible really to explain either because with the ground-based system, because when we had, <clears throat> I mean, uh, during the seventies and eighties and nineties, I think, uh, the satellite signal was analog because mm-hmm. they didn't have these. Right. Everything was analog. I agree with that, including cellular signals. Mm-hmm. And also because then you were not able to kind of uh, transfer signal from the U.S. to Europe, for instance. Yeah. Uh, without, there weren't there weren't underground cables at that point. It it, it was or underwater. It was yes, it definitely was cables mm-hmm. at that point in time. But to to be able to transfer this uh, amount of data, and if you should uh, send a signal, uh, like for instance a TV signal, you need to um, amplify the signal and Mm-hmm. And every time you amplify an analog signal, you will get distortion. yes, so I get that. So you will get a really bad signal if you should send an analog signal over uh, the Atlantic Ocean and so on. So really So you think sending a signal up 22,000 miles and getting it back down is it'll be just as intact? Yes, because then you will only amplify it once, and mm-hmm. that will be in the satellite. So, so you think it could reach a satellite up in a, a tiny satellite. You can point a a signal and it will propagate 22,000 miles and it won't defray or diffuse. It'll be right on target and it'll be bounced right back down. See, that's way harder for me to believe. Um, and when you combine that with NASA fakery, and NASA is the the scientific, the military arm of the of space and science, and because they have been thoroughly throttled and debunked and exposed, and they are the ones primarily in charge of satellites. It's those combinations that make it impossible for me to believe. I, think it's pure bullshit that they have went to the moon and so on because that okay, that's really. Good. Uh, uh because I, uh, the moon landing thing, I, I mean, just the risk of kind of leaving two people surface of the moon and not be able to bring them back would be a catastrophe. Yeah. That's uh, point uh, one of uh, at least a thousand different reasons why not. Yeah. So, so Already there, they didn't have the courage to take the risk to brand to people on the moon because it would be a tremendous loss. Uh, so, That perspective, I think uh, already there without calculating of uh, the need of the amount of fuel needed and so on and all the technicalities. Yeah already there. I oh, Frole, have, you read the Clues Forum satellite uh, thread? It's also another big one. It's 57, or it looks like 55 no. pages long. No. Yeah, well, I'm going to post a link to that as well in the show notes. And take a read of that, and uh, maybe one day we can go through it. This is one of the uh, big things that apparently you guys are opposed to, and it's not really it's not really a big issue for me. Um, but but, uh, it is, but I'm a little bit afraid because it's easy to discard a lot of other things that are real. That are mm-hmm. real. I mean, I, am pretty say, nerdy and uh, have kind of dig into technical stuff since I was really young age and so on. So I have been already have been into electronics and radio communication for 30 years or something. Uh, so I know quite a bit of it, I would say. Okay. So I cannot really find any uh, feasible way that it should not be. Eh, well, do you, do you think if you were a nuclear scientist and trained in that theory for years and years and years, you'd be able to accept the fact that uh, nuclear science is one big giant fraud as well? If you were in, if you were entrenched in that belief and trained in that yeah, belief. I would, yeah, well, I would say that it's uh, it's hard to tell, but but I think many of the things, and I, I'm on the same page as Frederick here, and, and well, oh, many I know of the you things. Are. Yeah, yeah, yeah, and I, I make it very obvious in in that uh, thread you <laughs> mentioned, but uh, I think I, these things are verifiable. You, I mean, you, if if if you uh, tinker with with radio and stuff, you you um, you see that. Uh, how it works out. And I, I'm this is interesting because I think it could be some kind of uh, multi-layered lie, so to speak, that uh, they put out the information about satellites and these things. So to someone who are uh, knows how these conspiracies look, it looks very suspicious. The information it got numberology and stuff in it so that you get convinced that it doesn't work. someone who is into uh, technology and, and, and radio and stuff, they, they are convinced that it must work. It's the only reasonable explanation to, uh, the only way to explain things like GPS, GPS and, and satellite TV. And then we, yeah. we argue, just like we do now. <laughs> Yeah. I don't know. Uh, and I promise I would be really, really interested in to hear a really rock solid theory about uh, how it's possible to send those huge amount of data. Uh, I think is sent through satellites and so on. So the alternative, a good alternative explanation, I mean, I would die for it. <laughs> Really, well, yeah, really, as as far as the multiple the multiple channels and all of that really came about, of course, with digital digitalization. As soon as they turned the radio signal into a digital signal, then the compression of multiple channels came about, and of course that's that's when ground based GPS for regular people came about. At the same time the cellular towers were built and the cellular towers went digital, then everyone had a GPS uh, locator in their hand, of course, and I, I swear by them uh, in my daily life. I don't even know what street I'm on anymore. I just follow the little computer on my uh, <laughs> on my dashboard. It tells me what to do, even my own neighborhood. It's it's totally ridiculous. I've even <laughs> I see why people drive off uh, into the ocean because they're not paying any attention. They just do what their uh, GPS says. But again, that's all to me. That was all facilitated by cellular towers. All GPS that is down to three meters is triangulation through uh, cellular towers. I have no doubt about that. Not a bit. Now the the gross or broader GPS is that again all I think, from um, single towers or from uh, ground-based transmitters that bounce back. And um, <laughs> just to give you a, a little example, one of the cheaper cellular carriers where I live doesn't have enough money to put up enough towers. So I know that um, when it only can see one tower, it, only one tower is in range, it just tells me that it can't see the satellite. It actually tells you this on your phone. That's that's just part of the myth. It says go outside because it can't see the satellite. But in reality, it's it, it what it's the simulation is is that the phone can only see one tower. Now, if it can only see one tower or communicate with one tower, that means it can only pinpoint your location within a radius because you're only within a radius. With two towers, it's a little little better because then it can uh, put you on an intersecting set of lines, but it needs three to triangulate to get it down to three meters. So the point is that uh, as long as you're within an area with cellular coverage, which can send out yeah. a, a, positioning signal, then it can triangulate. Now, when I traveled into northern Ontario where there's no cell service at all, uh, the GPS didn't know where I was. It had a it had a gross idea where I was, but it had it couldn't pinpoint yeah, that, it. That can happen, but I, uh, but I mean, uh, yeah, this is a tough one. <laughs> yeah. So if you're up mean, north, it, the satellite should work just as well. The satellite shouldn't yeah, care well, where you are. How, how, could you explain this uh, then? If I mean, if if you uh, went to a boat yeah. and, and, go out on the sea, low ran until you low ran. Yeah, no, wait, wait a minute. Until your your uh, uh, cell service mm-hmm. quits, mm-hmm. right? But you still have GPS positioning. Right. Then it must. I mean, then it probably Laura uses. didn't work uh, in the open sea very well. They they worked uh, on they. It works on the coastlines. No, I think it works in the open seas too, but I I, I can't argue because I don't know. Yeah. But I've read some of the topics on that, and GPS or the LORAN system. The LORAN system was used for a long time on the open seas, for what I for what I understand, even before digitization of signals. Yeah, but it had much worse uh, precision. Probably, yeah. Well, yeah, let's agree that we disagree. Mm-hmm. But well, uh, a friend, a friend of mine, he, he turned his GPS on uh, when uh, he was on a flight, and he was able to uh, leave the GPS signal. Okay. Well, I've I've been on many flights, and my phone never works up there. GPS, nothing works. So, okay. uh, just like your friend, I, I can tell you, I've done it, even though you're not supposed to turn on your cell phone, it doesn't work at all up there. It was not a cell phone he had. It was a regular, GPS receiver. GPS because it was okay. years ago. Yeah. All right. Well, I don't know what uh, system that used. Obviously, the plane has a navigation system, <clears throat> so perhaps the plane, a plane obviously isn't using cellular towers, so it's using something else. Maybe the the LORAN or the ELORAN system, as it were, hyperbolic radio navigation says here, but but I don't want to get bogged down in that because we only have a few more minutes left, and uh, just wanted to get yeah, maybe, I, yeah. Yeah, we just want to say I think it's as if you if you're from an uh, engineering background like mm-hmm. kind of me and and uh, Frederick, at least I have a, a high interest in, and like Anders Björkman and and you see that you accept that the footage you see, like I have from ISS and and from the moon landings, you see they are fake. Yes. I don't think you have a hard time to accept that all manned, so-called manned space travel is fake. Yes. But I think what you do have a very hard time to expect, uh, accept with that background is is that uh, satellites would be fake as well. So yeah. Or simulated, yeah. Yeah, the whole satellite system is possibly simulated. Yeah. Mm-hmm. Uh, and also, I mean, when we talk about other theories, I mean, uh, I'm really convinced that satellites exist, and I mean, then they did put them there somehow. Uh, was not a big slingshot, I guess it was some kind of rocket. So obviously, rockets does work in space so So well, that's not uh, obvious to most people that I talk to. So it's obvious to you, but no. not to, <laughs> not to us. No, no, but I, I mean, uh, those people cannot uh, can, cannot explain how it's possible to get this uh, huge amount of data through uh, satellite dish and so on. Also, if you look at the, if we would have the the, the digital, what should I say, the, the CPU and um, the, the CPU power we have today, mm-hmm. if we would have that, had that uh, 50 years ago. So we could send a digital signal through the Atlantic cables. Okay, then it would be a little bit simpler to explain mm-hmm. <laughs> uh, getting costs from the US to Europe. Right. We would have this signal processing power back then. Didn't have that. Well, I, I, I, don't know. You say they didn't have you say they didn't have capacity back then, but I don't know. Who knows? Who knows how the simulation was done before the digitiza- digitization of the signals? I don't know. There could have been other ways to simulate it. I just don't think there's much proof that satellites exist, and uh, therefore, I'm not a believer. But it's just interesting that you guys are all almost coordinated in your belief, which is which is fine. I'm not no, saying it. yeah, I would really interesting to hear a good explanation of how uh, it's solved otherwise, because that is more uh, that would be really more interesting than uh, satellites itself, <laughs> actually. Mm-hmm. That that would be more high tech satellite. Maybe, yeah. So What's your take on the whole um, NASA and the space program? Do you believe in that? How do you define the space program? You mean all the Apollo? Yeah, well, well, the the oldest one is the Apollo system. What did you think of that? Was a lot of bullshit, and uh, but uh, I think they managed to get a few rockets up there. Otherwise, uh, it would. Mm-hmm. So, what do you think went up there? You think rockets went up there and they went to the moon? I do. I don't think they went to the moon. Mm-hmm. That's not really possible, but uh, really convinced that they rockets up there because obviously they have satellites, so <laughs> they must have got rockets up there somehow. Mm-hmm. Uh, of course, of course, it's a lot of PR and so on, and you should uh, kind of get the people with you, and you have to show a lot of success and so on. to to, to draw attention from somewhere else. You're in space. Mm-hmm. Oh, so you think there's a secret space program? So what they have accompli- accomplished, I think that is really saturated. What do you think, Patrick? Uh, yeah, uh, I after uh, my first, you know, uh, acquaintance with 9/11, uh, uh, I I looked into to the moon landings, and uh, I, I I I thought I had to you know turn turn the other stones. So I looked into the moon landings and and uh, um, nuclear uh, nukes, and I, I concluded that they were both fake. I thought from reading some different stuff and uh, but then, uh, but at that time, I was uh, pretty. I was only convinced that the moon landings were fake. But then, when I, I looked at September Clues and Clues Forum and looked into that, I, I uh, uh, and now I'm, I'm I'm convinced that that uh, all the uh, manned space activity is fake, and I, I'm I'm actually with Anders Björkman there as well as he talks about. I mean, the the biggest problem with this is uh, reentry. I don't think it's possible to do reentry because I think you you uh, anything that tries to re-enter burns and crashes like a meteor. Mm-hmm. You don't do any breaking in the atmosphere. Such. So yeah. Okay. Well, that's interesting. All right. Well, um, we've been going about an hour, and unfortunately tonight I'm a little short on time. Is there any other topics you want to briefly bring up? Uh, do you guys have any websites or places where you uh, make posts? Uh, yeah, I I stroll around uh, Reddit quite a bit, but at the conspiracy uh, uh, subreddit, but it's pretty bad now. <laughs> oh, okay. Not yeah, uh, but no. Would you, would you, say it's infiltrated yeah. by uh, spooks and trolls? Exactly. Mm-hmm. Yeah, exactly. disinfo they're, agents. They're, yeah, yeah. And it was the conspiracy subreddit was very good uh, a couple of months ago, but during the election. That's when it got really bad, and, and uh, that's the same situation. But uh, yeah, nothing more. It was was uh, uh, great uh, talking to you, and it's getting a bit late here now in Sweden. It's one o'clock, so yeah. <laughs> All right. Good chat. How about uh, Frederick? Do you have a place where you put your posts, and uh, where do you spend most of your time? And I forgot to ask how you found Fakeologist, the the site exactly. Was it just a reference from your friend? Yes, it was a reference from a friend. And I don't post anything special. I I, I like to kind of stay under the radar and so on. Mm-hmm. Really, posting anything anywhere, really. But also, what I say when you come to these conspiracy uh, theories and conspiracies, uh, I, th- I think we also should be a little bit uh, careful to not run, get swept away on all the different tracks, uh, what to say, that is available because I, I, think a lot of things are kind of published to lead us. So we spend uh, all the energy on uh, the wrong tracks. Mm-hmm. Interesting. Instead of uh, instead of focusing on what's really interesting. And, and, for me, the satellite thing is one of those things. So I think I, I, say to my friend Martin, don't spend more time on digging into that because there are no alternative explanation. I mean, yes, so it's it's very easy to spend a lot of time on the um, dead ends. So then it takes focus from uh, real issues, fortunately. Okay. not, which uh, swept, swept away on false <laughs> things. Right. Well, I see. What, what what would be an issue that you would consider worth talking about, or what what is it distracting us from? I mean, I, uh, I mean, if we have, I, I mean, we, our life consists of consists of uh, 24 hours per day, and then we need to sleep for eight hours, and we need to spend some time on this and that, and then we have some time for news, and then we have some time for conspiracies, and we have uh, what you say if spend too much time on the wrong wrong matters. I mean, and uh, we will not see really interesting. So if we the impression I have is that some people get really torn away. So someone said this, this is a conspiracy. Okay, then it must dig here because someone said it was a conspiracy, but it might be easy to debunk it. People get too blindfolded because someone said it was a conspiracy. Much um, effort and much time is spent on dead ends. Yeah, I understand. It it can be a dead end. Well, with regards to satellites, which is, seems to be one of your favorite topics, maybe we should try and get some of the uh, other cruise forum people in, and maybe you can uh, we can go through the forum. Maybe you guys can uh, click the link that I placed in the show notes of uh, Fakeologist episode 158, and maybe you could um, try and refute some of the salient points in the satellite forum. That would probably be interesting as well. We could maybe try and hash that out a bit more with uh, and get Hoy Polloy on here as well. Yeah, yeah, I, I tried my best, but I, uh, but I didn't get much love from that. <laughs> no, I understand. I, yeah, but but I I agree on what, what Frederick says also, and I think there's, I mean, I think there's a lot of work on that side uh, on on on putting um, what's it called um, side tracks out there, and and I'm I'm be- beginning to see that as well. I think much of you know there's uh, uh, this um, oh what is called uh, yeah this recently Pizzagate. I don't know about that Mm-hmm. I, I, think they put a lot of stuff out there just to keep people like us busy. On, uh, but then I, you you don't know what's what should what what should be worth looking into and what shouldn't be, and it's it's it's really hard. I think there, there is probably I, a, re- a real pizza gate that we are not investigating because we are yeah. investigating the false pizza gate. Maybe, yeah. Mm-hmm. Yeah, well, the Pizzagate was quite a quite an obvious bogus distraction, I think. I, I, get I get a little bit frustrated because I'm uh, pretty much into the technical stuff and so on. So I would say that I'm pretty skilled in that area. And then I have discussions with people that are not in technical stuff uh, at all. That kind of would say that I'm crazy, but but you cannot really explain uh, this technical matter. I can. <laughs> Because they heard that this is a conspiracy. You know? I know my area and you know your area, so you can be a specialist in your area. And mm-hmm. maybe I could be a little bit of a specialist in my area. So. Yeah, but I think the problem is also, Frederick, because there are very prominent so-called experts that yes. are lying to us now on every field, it's really hard to trust someone on an area you're not into, and that's and, and, and that's also very frustrating if if you really know for yourself, you know an area. I, I think it's the same thing for me about medicine and and uh, uh, nutrition. I, have done hard work there learning this field, and I, I know a lot of it now, and I know that so much is upside down. But when I, I talk to someone about it, well, you know, you're not a doctor. Why, why are you trying yes, to? that's called uh, that's the logical fallacy appeal to authority, isn't it? Yeah, yeah, I agree completely. I think the, the that's the the hard. Uh, thing right now that that you can only conquer truth yourself. Really, it's it's really hard to to uh, and especially to you can't listen to to um, uh, uh media uh, media propagated authorities. That's not a good thing right now, I think. Yeah. All right, guys. Well, I really appreciate you joining me. It was nice to talk to you both, and uh, feel free to come on the audio chat anytime. You guys have voice privileges, so you can come talk in the live stream anytime. That's fine, as long as you're uh, respectful, and I'm sure you will be. You seem like outstanding people, and uh, perhaps we can uh, we can chat again. Yeah, yeah. That's, it's Thank nice you. talking to you. Yeah. Me too. Very nice talking to you, Ab. Nice talking to you. Honored right. to join. Yes, it was a privilege to talk to you guys. So there's there's uh, Frole, Frederick, and Patrick from Sweden on the line, and uh, we'll close out with uh, a little bit of closing music. Thanks everyone for listening in, and we'll try and do this with some other people uh, at another time. Thanks again. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Douglas Edwards reporting. Until two days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man made satellite as it passed over New York earlier today. One of the places where the progress of the satellite is being watched most closely is the Hayden Planetarium in New York. CBS News correspondent Richard C. Hotelet reports from there now. Doug, we're in the great dome of the Hayden Planetarium in New York, and I have with me Dr. Kenneth Franklin, an astronomer on the planetarium staff. Dr. Franklin, can you tell us where the Sputnik is now and how it's moving? Right now, it's north of Auckland, New Zealand, and moving southeast. It will be in 10 minutes about 1,500 miles north of Little America, and in about 24 minutes it will be uh, over Santiago, Chile, and in about 50 minutes from now it will be over Spain. Well, it looks as though it'll be missing the United States on this trip. That's quite correct, it will. But it does come over here periodically, doesn't it? It comes over here at least twice a day and maybe more. Uh, getting back to this track, is it possible that it is transmitting a code not just a beep signal for uh, radio uh, uh, listening? Yes, it's quite possible that it's transmitting a code, but we don't uh, realize what the code is, of course. The initial thrust to get it into the air comes from the lowest and biggest of the rockets in the tandem. When the American satellite is launched, the takeoff power will come from a rocket like this one shown in a recent test. Powerful thrust of the Arrow sends the whole assembly up through the dense stratosphere, a layer of heavy air 50 miles thick surrounding the Earth. The first rocket is then dropped, its fuel exhausted. A second rocket ignites and takes over. Altitude 140 miles, satellite being stripped for action. It's that round ball in the nose. Altitude better than 250 miles, and the second rocket burns out but its momentum carries the whole assembly forward. Second rocket spent, the third and last one takes over, the final thrust that carries the satellite into its chosen orbit. Then all the rocket power gone, but tremendous force has been built up, and the satellite is pushed off on its own at a speed of 18,000 miles an hour, a fixed course circling the Earth beyond the reach of the Earth's gravitational pull. Hundreds of miles in space, the satellite's instruments start collecting data, sending it back in the form of radio signals. A pilotless spaceship, man's advanced scout in outer space. What precisely, what kind of information do you want from this satellite? What is it set up to do? There are hundreds of problems that we'd like to solve with these satellites. Practically every scientist across the United States would like to have his pet problem pursued. No doubt early satellites will investigate temperature of outer space. They will use thermistors in order to do this. Mm-hmm. These thermistors are very delicate uh, devices which will register very slight changes in temperature. Then also we will have weathermen uh, will put uh, photoelectric cells into some of the satellites and these will give us some idea of cloud cover all over the earth in a very short length of time. Mm-hmm. And then uh, we shall also have the atomic scientists investigating the nature of cosmic particles. Well, Dr. Newell, what about the vital question that everybody is thinking about? Why and how did the Russians beat us to the draw? Well, in answer to that, I'd like to say a few introductory words first. When we began our program, the planners and the engineers and the scientists drew up a schedule for themselves which consisted of a number of logical engineering steps to lead to the final objective. Now, this schedule placed them in a race with time because they had to get the satellite up during IGY. And naturally, we can assume that the Soviets did the same thing, and they were in a race with time also with the same deadline. Mm-hmm. It uh, therefore seems quite reasonable that one or the other would get a satellite up 1st mm-hmm. It would, in fact, be a very remarkable coincidence if both of them went up on the same day at the same time. Was it a surprise to you that they got there first? Well, it was something of a surprise, and naturally, since this generates a certain amount of scientific rivalry, something of a disappointment to us, but this does not lessen our admiration of what the Soviets have done. Moscow has not been passing up its opportunities, as CBS News correspondent Dan Shore observes in a recorded report from Moscow. Although the main Soviet papers today devote more than half their space to the satellite, with front page banner headlines such as rarely seen in this country, there are precious few scientific details being divulged. The headlines are about glorious victory of Soviet science, or, as the Communist Youth paper says in a banner, the first in the world is ours. The stress is on exploiting the satellite as a political and propaganda triumph. A Pravda editorial says, no social system is so interested in developing science as the socialist system. Our scientists have achieved outstanding results with the effective support of the Communist Party and Soviet government. Here again is a report by Howard Smith on some of these current vibrations in Washington. Well, there's very profound concern here, Doug, about world opinion. The dominant conflict of our time, the Cold War, is at present, as everyone knows, in a state of balance between Russia and the West, and in between are those people who are called uncommitted, who may determine who wins the peoples of Asia, the Near East, and Africa. Russia already enjoys one great attraction for these important peoples, and their ambition is to pull themselves up from primitive agrarian countries to become modern industrial nations. They tend to admire Russia as a nation which was once as backward as they, but which did pull herself up. And now that backward Russia has beaten the West's most advanced nation into the fringes of outer space, their admiration for Russia can be expected to increase. And there may be another consequence. Russia has in recent months been threatening nations who grant bases to America. Those threats have not been taken very seriously, but now the world knows that it took a far more powerful projectile than America possesses to push that satellite into its orbit in space. In view of that, Russia's threats may be more effective from now on. Probably no one here in the nation's capital would disagree with one thing that Senator Wiley said. We had better get on our toes. Now back to Douglas Edwards. Here in New York, the latest word off the news wires indicates that there has still been no confirmed actual sighting of the Soviet space satellite. Astronomers around the world, however, of course, lining up their sights and expect to be tracking it soon. Meanwhile, according to the latest Russian reports, uh, Sputnik 1 holds its course some 560 miles out in space. And uh, as we've heard in these reports from both at home and abroad this afternoon, the course of United States policies in the competition with Russia has been severely shaken. This is Douglas Edwards. Good evening.